prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 20. hodine 30. minúte vás pri počúvaní relácie v prvej línii víta Boris Koróni. A to teda tak od moderátorského mikrofónu, ako aj spoza techniky. E, v úvode dnešnej relácie mi dovolte pár myšlienok, ktoré odzneli len nedávno z úst českého ex-prezidenta Václava Klausa. Koncom minulého mesiaca bol totiž práve on, takisto medzi pozvanými hostiami, ktoré vystúpili s prejavom na zasadaní prestížneho medzinárodného diskusného fóra, ktoré nesie už od roku 2004 názov Valdajský klub. Ide o pravidelne sa konajúci kongres expertov, ktorí sa špecializujú na štúdium ruskej vnútornej a zahraničnej politiky. No a práve tento diskusný panel navštívil teda tento rok aj spomínaný český ex-prezident. Podobne ako mnohí iní, aj on vystúpil pred e, prítomnými odborníkmi s prejavom, z ktorého by som vám teraz, vážení poslucháči, rád odcitoval istú časť. Nebude to kompletne celý prejav, len tá podľa mňa zaujímavejšia časť jeho prejavu. Takže Václav Klaus na nedávnom Valdajskom klube povedal okrem iného aj toto. Pád komunizmu uvoľnil procesy, ambície a najrôznejšie mýty a schémy, ktoré nás postupne krok za krokom priviedli k súčasnému stavu veci. Zdalo sa, že bude stačiť zbaviť sa politického, ekonomického a sociálneho systému komunizmu, v čom niektoré z postkomunistických krajín uspeli. Odvažujem sa povedať, že Česká republika bola jednou z nich. Avšak to nestačilo. K vytvoreniu nového, skutočne demokratického systému by bolo treba vyvarovať sa ponechania si z minulosti prežívajúcich chybných predstav a apriorizmov a zabrániť vytváraniu omylov nových a to nielen na východe, čo hovorím veľmi dôrazne. Problémy dneška prichádzajú skôr zo západu ako z východu. Najmä nie z onoho starého východu. Z tejto perspektívy nie je najväčším ohrozením mieru slobody a demokracie ani islamský štát, ani Al-Qaida alebo teroristi z, teroristi z akéhokoľvek iného podobného barbarského zoskupenia. Najväčšou hrozbou nie sú ani európsky, washingtonskí či moskovskí byrokrati snažiaci sa riadiť a kontrolovať naše životy. Nie sú ňou ani alarmistické a populistické média a ich pokus o vládu mediokracie. Nie sú nimi ani autokratickí globálni bankári, biznismeni či účastníci davoského svetového ekonomického fóra. Nie sú nimi ani zostávajúci diktátori – tieto moje výroky niekomu môžu znieť prekvapivo, ale žiadnou prevratnou myšlienkou nie sú. Hlavnú chybu vidím v nás. Sme slabí, oportunistickí a nerozhodní. Problémom je naša nečinnosť, ktorá je prejavom straty našej vitality, seba dôveria rastúcej únavy. Problémom je, že sme bez odvahy a bez jasnej pozitívnej vízie budúcnosti že sa pasívne zmierujeme so svojím rozčarovaním nad stavom sveta. Že zabúdame na zdravý rozum a na svoju zodpovednosť za celok. Že predvádzame zjavnú neschopnosť učiť sa z minulosti a doceniť význam a úlohu histórie. Že sme sa stali obeťou nových, fatálne chybných izmov, rightizmu, multikulturalizmu, environmentalizmu, homosexualizmu, kozmopolitizmu a transnacionalizmu že sme sa stali objektami, ale bohužiaľ aj spolutvorcami tragédie politickej korektnosti. A tiež to, že mnohí z nás vedome či podvedome stále veria vo všemocnosť ľudského rozumu a v jeho schopnosť racionálne organizovať ľudskú spoločnosť. Dnešná generácia v relatívnom bohatstve a hojnosti žijúcich ľudí na západe, čiže my samotní, podrýva tie inštitúcie, ktoré vznik nášho slobodného a prosperujúceho sveta umožnili. Zdá sa, že si to neuvedomujeme. Nie sme odhodlaní rezolútne sa postaviť multikulturalistickému ťaženiu proti západnej civilizácii. Nie sme pripravení obhajovať svoje hodnoty, svoju kultúru, svoje náboženstvo, svoj životný štýl. Nie sme ochotní obetovať svoj relatívne komfortný život a začať bojovať za slobodu a demokraciu. Nevránime sa, keď sme navádzaní ku globálnemu mysleniu a nechránime národný štát ako jediného spolahlivého garanta a ochrancu demokracie. Len veľmi slabým hlasom hovoríme, že suverénny národný štát nie je žiadnym historickým anachronizmom. Spomenul som svoje stredoeurópske korene a svoj stredoeurópsky uhol pohľadu. Nechcem predstierať, že dostatočne dobre poznám vašu krajinu, ale dovolte mi povedať, že si nemyslím, že je Rusko voči týmto nebezpečenstvám imúne. Nie som rojkom, som však presvedčený, že môžeme a musíme sformulovať racionálny a realizovateľný program alebo víziu, ktoré by nám ukázali kadiaľ a ako ďalej ísť. Mali by sme začať doma, teda s nami samými a s praktickými a realizovateľnými krokmi. Nemali by sme dávať rady iným. Mali by sme presadzovať maximum vzájomného sa otvárania krajín, slobodný obchod, maximálne neobmedzený pohyb ľudí a myšlienok, Nemali by sme sa brániť internacionalizácii ľudských aktivít, ale mali by sme tvrdo oponovať transnacionalizmu a globálnemu vládnutiu. Nesúhlasím s Fukuyamom a jeho hypotézou, že globalizácia prinesie homogenizáciu ľudskej spoločnosti. Skôr súhlasím s Huntingtonom, keď hovorí, že globalizácia bude generovať konflikty. Práve ich sme teraz svetkami. Opäť žijeme v rozdelenom svete. Na začiatku 90. rokov sa zdalo, že existuje šanca minulé rozdelenie prekonať, ale nepodarilo sa to. Východ bol slabý a musel sa koncentrovať na svoju oneskorenú domácu úlohu, ktorou bolo vybudovať normálnu spoločnosť. Západ bol vo väčšej miere, než bolo žiadúce a odôvodnené, zase presvedčený o svojej dokonalosti a nadradenosti a nebol pripravený s nami jednať. Po celú túto dobu som sa snažil argumentovať, že byť plnohodnotnými partnermi pripravení sme, pretože sa necítime byť porazenými. To čo, bola, to, čo bolo porazené, bol náš komunistický režim, nie my. Ale pochopení sme neboli. V dôsledku toho teraz žijeme v nespojitom, fragmentovanom svete s príliš mnohými nebezpečnými boiskami. Necítim sa povolaný o nich teraz zbežne a povrchne hovoriť. Chcem sa vrátiť k svojej úvodnej argumentácii k nám a k našim problémom. Sme vôbec pripravení sa ešte o niečo pokúsiť? A chceme to naozaj? Obávam sa, že nie. Nie sme ochotní zbaviť sa svojho ešte stáleho, stále pohodlného života a svojich predsudkov. Chýbajú nám silné názory – Frustruje ma, keď vidím všeobecnú apatiu, keď sledujem pokračujúcu trivializáciu a znevažovanie vzdelania o masívne ideologickej indoktrinácii, ktorá mi pripomína komunistickú éru ani nehovoriac. Vzdelanie sme nahradili indoktrináciou politickej korektnosti, čo vedie k strate elementárneho pochopenia fungovania ľudskej spoločnosti a k strate našej schopnosti vidieť celok. Parcialita a roztrieštenosť nášho myslenia uľahčuje život moderným manipulátorom našej spoločnosti. Súčasná žurnalistika sa stala chaotickým chrlením informácií, hrozbou pre našu schopnosť pochopiť svet okolo nás. Internet zase umožnil vznik amatérských pseudonovinárov, ktorí akúkoľvek debatu trivializujú. O týchto otázkach by sme mali hovoriť vážne a otvorene. Prijal by som si, aby sa stretnutia Valdajského klubu stali produktívnym prostredím pre pochopenie, diskusiu a polemiku so všetkými týmito tendenciami. Ešte raz vám ďakujem za pozvanie. Toto, vážení poslucháči, čo som vám teraz prečítal a čo bolo trošku aj dlhšie, ale podľa mňa zaujímavé, toto, vážení poslucháči, odznelo z úst Václava Klausa, teda ex-prezidenta Českej republiky na Valdajskom klube. No a práve o Valdajskom klube, o tom, čo tam vlastne tento rok odznelo, na aké témy sa e, ľudia, ktorí boli e, na tento ročník Valdajského klubu pozvaní, na aké témy e, diskutovali, na aké témy hľadali odpovede. O tom bude práve dnešná relácia v prvej línii, do ktorej prijal pozvanie nie len pravidelný host rádia Slobodný vysielač, pretože dnes tu naozaj nebudete ho počuť poprvýkrát, ale zároveň aj pravidelný účastník diskusného fóra, o ktorom bola teraz reč, ktorého nemám síce osobne v štúdiu tu u nás v Banskej Bystrici, ale v tejto chvíli by mal byť na našej Skyblinke. Uvidíme, či sa spojenie podarilo. A ak áno, tak by som mal mať v tejto chvíli na Skyblinke bývalého premiéra Slovenskej republiky, pána Jana Čarnogurského. Počujeme sa, pán Čarnogurský? Áno, dobrý večer a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielania. Ďakujeme veľmi pekne, dobrý večer aj vám. Tak, vážení poslucháči, e, e, spojenie sa podarilo a verím, že teda vydrží minimálne dve hodiny, pokiaľ bude trvať naša dnešná relácia. E, ešte predtým, ako sa s pánom Čarnogurským pustíme do diskusie okolo Valdajského klubu, chcem vás poprosiť, že ak budete mať nejakú otázku alebo názor, a budete ho chcieť položiť alebo sa teda s názorom podeliť. Úplne postačí, ak nám napíšete mail na studiozavinačslobodnyvysielac.sk takisto nám môžete písať aj na našej internetovej stránke v sekcii kontakty. Nájdete taký formulár, kde nám môžete poslať priamo otázku semku na do štúdia. A samozrejme môžete využiť aj telefonickú linku. Číslo je 048 381 0101. Tak, pán Čarnogórsky, poďme hneď do debaty, lebo ono tie dve hodiny na muletia prejdú rýchlo ako voda. Ja som v úvode prečítal časť, no, podstatnú časť z prejavu Václava Klausa ten jeho prejav mám pocit, že sa stal mediálne dosť atraktívny. Prečítal som si ho na viacerých e, portáloch, aj zahraničných vyšiel. E, je teda evidentné, že tieto jeho slova zaujali mnohé médiá. Zaujal aj vás? Áno, áno. E, bol som prítomný, keď ho prednášal a Václav Klaus vystupoval v tom záverečnom, ako sa hovorí, paneli, čiže na pódiu boli Václav Klaus samozrejme, E, potom bol e, iránsky predseda parlamentu e, Ali Larijani, bývalý americký vyslanec v Moskve, ale predtým aj v Prahe, Jack Metlock a ruský prezident Vladimír Putin. Musím povedať, že naozaj, že tento Klausov prejav odznel veľmi dobre mhm. a zaujal ľudí, nás, bolo nás tam, hádam, 150 na tom poslednom vystúpení. mm E, čiže predovšetko v prvom rade teda nás, ktorých sme tam sedeli. A znel, no znel zaujímavo, dobre, novo a pravdivo. A čím si vysvetľujete ten, ten fakt, že práve Uh, práve Václav Klaus sedel aj teda už so spomínaným iránským bývalým diplomatom alebo teda významným politikom, že práve oni sa zúčastnili spolu s prezidentom toho záverečného zasadnutia. Je to nejaký, neviete, že v diplomatickej reči to niečo znamená, že práve oni dvaja tam sedeli? tomu, že, že ten druhý alebo tretí bol e, iránsky predseda parlamentu, to by som až taký veľký význam neprikladal, ale ide o to, že na záverečnom zasadnutí, kde vystupuje doteraz vždy e, prezident Putin, uh-huh. tak samozrejme tí ďalší účastníci musia byť e, osoby, ktoré zastávali, zastávajú alebo zastávali významnú štátnu funkciu vo svojich krajinách. No a Václav Klaus tým, že bol prezidentom a predtým predsedom vlády, tak je takou osobnosťou a teda... No a okrem toho má zaujímavé myšlienky. To znamená, že, že ruskí organizátori tohto valdajského klubu zvolili No tých, ktorých som vymenoval mm. do mhm. záverečnej diskusie. Áno, preto, ale viete, preto sa na to pýtam, lebo ja viem, že v tej diplomatickej reči rôzne gestá veľmi veľa znamenajú, tak preto som mieril tú otázku, že či toto gesto, že práve bývalý český prezident sa ocitol uh, Eh, teraz neviem, po pravici, po ľavici Vladimíra Putina, či to v tej diplomatickej reči znamená dosť veľa, aj do budúcna, možno pre Českú republiku, ale v podstate ste mi odpovedali. Eh, ako som spomenul aj v tom úvode, tohto ročný Valdajský klub sa konal v ruskom letovisku Soči. Vy ste už naznačili teda, že aj vy ste tam boli opäť. Vy ste pravidelným účastníkom týchto diskusných fór. Eh, podarilo sa vám tento rok aj s nejakým prejavom vystúpiť, alebo ste opäť boli v, podobe, v polohe nejakého pozorovateľa? Nie, s prejavom nie, pretože no, e, to, <laughs> tých účastníkov je tam veľa, jednoducho do toho som sa nedostal. Je dnes diskusným príspevkom, pretože e, organizácia Valdajského klubu prebieha tak, že e, sú vždy najmenej dva alebo až tri vlastne bloky diskusí, v ktorých vystúpia traja, štyria E, akože ľudia s viac alebo menej dlhým prejavom, myslím dlhým, no to, to znamená nejakých 6-7 minút. Mm. A potom je diskusia k, k danej téme, na ktorej sa zúčastňujú samozrejme všetci. Áno, e, keď ste hovorili, že tam bolo veľa účastníkov, tak bolo ich tam dosť na tohto ročnom 12. ročníku, e, ktorý sa teda začal 19. októbra. Pricestovalo 130 účastníkov z asi 30 krajín. Na tom vláňajšom zasadnutí Valdajského klubu bol e, ruský prezident Vladimír Putin mimoriadne priamy a mimoriadne otvorený a mimoriadne kritický. To jeho, ten jeho prejav obletel doslova celý svet. A keby som len tak zhrnul, tak na tom vláňajšom zasadnutí on vlastne zvolil namiesto takých tých opatrných, politicky korektných fráz veľmi tvrdé slova, hlavne ktoré adresoval, aj keď nie, priamo to asi nemenoval, ale adresoval ich evidentne Spojeným štátom americkým. A konkrétne vedenie USA pred rokom obvinil z takých vecí, ako napríklad, že destabilizujú svet presadzovaním svojej vôle v iných krajinách. Na, na podporu tohto svojho tvrdenia uviedol ako príklad vojny v Iraku, Líbii, v Sýrii. A vyhlásil, že Washington bojuje proti dôsledkom svojej vlastnej politiky v týchto krajinách a zároveň povedal aj takú vec, že svet je vďaka Spojeným štátom americkým nebezpečnejším miestom pre život, pretože v medzinárodnej diplomácii USA uplatňujú jednostranný diktát. E, takéto veci a mnohé iné hovoril pred rokom. Bol e, Vladimír Putin, teda ruský prezident, hostiteľ, bol aj tento rok podobne priamy a kritický, alebo tentokrát sa zameral možno na inú oblasť a trošku zdiplomačtel, takto to poviem, takto sa spýtam bol opäť otvorený a <laughs> ostrý. On to inak vysvetlil trochu vo svojom prejave e, tak, že no dobre, že vystupujem na Medzinárodnom diskusnom klube, lebo tak sa oficiálne nazýva Valdajský klub a v diskusii predsa nemusí, ne, ne, netreba natoľko dbať na úplnú presnosť vyjadrení, možno sa vyjadrovať aj ostrejšie, prípadne aj trochu nad, nasadzovať veci. Však od toho je diskusia aby sa e, takéto veci v rámci diskusie potom dostali do správnej roviny. Čiže takto to odôvodnil teraz. A mm-hmm. treba povedať, že naozaj, vy ste spomenuli minulý ročník Valdajského klubu a teda prejav Putina, ale aj pred dvoma rokmi taktiež mal veľmi, veľmi taký ostrý e, prejav, ktorý e, samozrejme taktiež smeroval proti západu a pred tými dvoma rokmi povedal, že, že to, čo tak ako e, Západ porušuje medzinárodné právo, napríklad vojnami, napadnutím Iraku, zamiešaním sa do občianskej vojny v Líbii, no teraz konec koncov aj e, zamiešavaním sa do občianskej, do občianskej vojny v Sýrii. Takže nech si nemyslí Západ, že to, že to môže robiť iba on a mhm. Rusko nie. A jednoducho, čo robí Západ, tak ale ke, keď eh, Západ porušuje medzinárodné právo, tak potom Rusko si berie to právo, aby som tak povedal, teraz voľne interpretujem jeho prejav, mm. aby podobným spôsobom vystupovalo na medzinárodnej scéne. A napríklad Rusko eh, takýmto, aj takýmto spôsobom odôvodňuje teda otrnutie Krímu od Ukrajiny a potom teda návrat alebo priradenie Krímu do Ruskej federácie, pretože vlastne to isté urobil Západ s Kosovom o koľko, 2, či 3, či 4 roky skôr. Mm-hmm. Ale to, to len na okraj. Tento rok nazval napríklad, Spojené štáty nazval klamármi a tento rok, keďže celková téma toho ročného Valdarského klubu bola vojna a mier, pomlčka, človek, štát a hrozba veľkého konfliktu v 21. storočí. Mm. No a tam Putin povedal, že prach použiteľnosti zbraní hromadného zničenia sa znížil oproti predchádzajúcim rokom. To, to znamená, že e, pravdepodobnosť alebo hrozba vypuknutia veľkej vojny, a to znamená vojny medzi Ruskom a Spojenými štátmi, e, pravdepodobnosť sa priblížila. No, samozrejme, ne, nemôžno povedať, že dobre za dva mesiace vypukne vojna, mm-hmm. ale jednoducho už taká istota, že vojna nevypukne, nie je, ako bola pred niekoľkými rokmi. Uh-huh. No, o, keď ste už hovorili o tom názve, tak áno, že o, e, tá tohtoročná téma, presne ako hovoríte, bola vojna a mier. A vlastne k tomu sa vyjadril aj e, hovorca Kremľa Dmitri Peskov, ktorý povedal, že no, vzhľadom na vývoj svetového diania ide o tému mimoriadne aktuálnu, teda to je také, také nie veľmi pozitívne konštatovanie do budúcnosti, že teda jednoducho nás zrejme nič dobré nečaká, že naozaj začína sa otvorenejšie hovoriť o tom, že do budúcna tu možno budú hroziť veľké vojenské konflikty. A ja som si vlastne aj pozeral, čo o Valdaji napísal, a budem to dnes v mnohých oblastiach citovať, napísal aj samotný Klaus, ktorého som v úvode citoval. A on hovoril o tom, že Jedna z tém, ktorá sa veľmi vážne rozoberala na Valdajskom klube, bola tá, že jednoducho skončilo sa obdobie e, po studenej vojne takých tých 20-25 rokov relatívneho mieru, že ideme do obdobia, kedy budeme svetkami rôznych konfliktov. E, takto to teda aspoň napísal, napísal Václav Klaus na, svojej, na svojom portáli. Odznelo takéto naozaj niečo na Valdaji? odznelo to v diskusiách, v tých jednotlivých eh, blokoch diskusných. A to je jedna vec. A druhá vec je, eh, mám dojem, že aj Putin to povedal, ale v každom prípade opäť to odznelo, a najmä od ruských účastníkov eh, jednotlivých diskusných blokov, že Rusko nebude ustupovať. Mm-hmm. Rusko nebude ustupovať. A veď vidíme, že ako vystupuje v Sýrii, jednoducho nasadilo tam svoje letectvo, bombarduje a Spojeným štátom jednoducho pred dvoma či troma týždňami oznámilo, že no dobre, tak vaše lietadla nech nelietajú tam, kde lietajú naše lietadla, pretože by mohlo dojsť ku zrážke a, podobne. Áno, vy, vy, vyzvali, aby opustili vzdušný priestor doslova takto. Čo áno, Ameri- vtedy, teda minimálne vtedy, keď tam lietajú ruské lietadla. Áno, čo, čo americká e, strana... E, mimochodom, odôvodňujú to a správne, teda právnicky, medzinárodnoprávne správne, že ruské lietadla lietajú v Sýrii na základe pozvania a súhlasu a pozvania zákonnej vlády Sýrie, hm. kdežto americké lietadla začali lietať ponad Sýriu a bombardovať, eh, koho uznajú za vhodné, eh, sami, sami od seba, čiže v rozpore s medzinárodným právom. Hm. Keď už spomínate tú Sýriu, on, ono vlastne, e, ten valdajský klub bol predovšetkým zameraný na konflikt v Sýrii, alebo sa hovorilo tak všeobecne o konfliktoch rôznych svetových, ktoré momentálne sú, lebo nie je len Sýria, sú aj, e, aj Afganistan, je tuto od nás na východ Ukrajina, je tých boisk Irak dnes naozaj veľmi veľa. Takže bolo to tak všeobecne na, na konflikty zamerané, vojna a mier, alebo, alebo špeciálne skôr zamerané na tú Sýriu, Blízky východ a, a do týchto oblastí? Na Sýriu nie. Ani na tie iné konflikty, ktoré ste spomenuli. Valdajský klub, a nielen tohoročný, ale všetky valdajské kluby, to sú, tam je diskusia povedal by som, na najvyššej geopolitickej úrovni. Mm. To znamená, že tam sa hovorí o celkovom pomere síl vo svete, teda minimálne tých veľmocenských blokov. A aj na tohoročnom Valdajskom klube sa hovorilo o tom, že aký je pomer síl a ako sa vyvíja pomer síl medzi západom, to znamená Spojené štáty, no, západná Európa, e, vrátane Slovenska teraz už, a E, a východom, východom a ra, približne tak dajme tomu, že blokom BRICS. To znamená Rusko, Čína, India, Južná Afrika, Brazília. Ale samozrejme, tam sa priraďujú aj ďalšie krajiny, však Pakistan požiadal o, neviem, či o členstvo, alebo minimálne o pridružené členstvo v skupine BRICS a v šanghajskej e, organizácii spolupráce. To znamená, že vlastne proti západnému bloku stojí no už teraz 40 obyvateľstva Zeme. Tie štáty reprezentujú 40 obyvateľstva Zeme a e, vojensko-technicky Rusko je no takmer na úrovni Spojených štátov a ekonomicky Čína je, <laughs> Čína je schopná zničiť americký dolár. Hm. Takže e, o takýchto globálnych pomeroch mocenských, ekonomických, ale aj ideologických sa diskutuje na valdajských kluboch. No, dobre, že to spomínate, lebo to je taká vážna, vážna vec, že a, hovoríte sám, že Valdaj to je vlastne diskusia na najvyššej globálnej úrovni. Účastníci, ktorí tam prídu, tak diskutujú o mimoriadne dôležitých globálnych témach. Keď som sa pozrel na slovenské, poťažmo české médiá, tak e, tie veľké, tie mainstreamové, tak sa Valdaju venovali buď vôbec, alebo len veľmi, veľmi okrajovo. A, a, a to nie, nie je to proste len tento rok, toto je taký pravidelný scenár, by som povedal, ktorý sa opakuje vždy. A teraz mi to nejde do hlavy a skúste mi to vysvetliť. Tak ak je Valda aj diskusia na najvyššej globálnej úrovni, kde ani zďaleka sa nezúčastňujú len Rusy, to hovorím otvorene pre všetkých rusofóbov, že to, to nie je len o Rusoch, tam chodia Američania, tam chodia odborníci z najrôznejších krajín, však som to povedal, že dnes, e, teraz tam bolo 130 ľudí z 30 krajín. Ak je to takto významné e, zasadnutie, stretnutie, ako je možné? Čím si to vysvetľujete, že slovenské veľké médiá povedzme české veľké médiá. Ja som len tieto dve sledoval, tak o ostatných nebudem hovoriť. Ale čím si to vysvetľujete, že, že takúto významnú udalosť nejakým spôsobom prehliadnú? Je to proste ich neprofesionalita alebo zámer? Je to predovšetkým obmedzenosť týchto médií a e, klobúk dolu pred slobodným vysielačom. Ja vám môžem povedať, že chodí tam napríklad e, členom Valdajského klubu je jeden maďarský novinár a on vždy po každom vlastne zasadnutí tých blokov jednotlivých, tak buď on volá do médií v Maďarsku, alebo ma- maďarské médiá ho, vola- e, ho volajú mm-hmm. a referuje, že o čom bola diskusia. Mm-hmm. A to nie len on, to, to podobne všetci ostatní, či e, novinári, ale nielen novinári, ale teda účastníci e, Valdajského klubu z Polska. Z Polska, veď vždy tento rok tam neboli, ne, ne, nezaregistroval som polských účastníkov, ale inokedy v, v iných rokoch tam sú, <clears throat> no tak vždy pravidelne hneď informujú svoje médiá v Polsku. Čiže keď to slovenské a české médiá nerobia, tak opakujem, ja to považujem za obmedzenosť týchto médií, mm. lebo ešte to chcem povedať, že pokiaľ ide o účastníkov, tak relatívna väčšina účastníkov pochádza z anglosaských krajín, Spojené, e, teda Anglicko a Spojené štáty. Mm. A to, to v, žiadnom, v žiadnom prípade nie sú akože e, chválenkári Ruska. To sú niektorí, sú, ktorí veľmi kriticky jednak vystupujú e, v diskusiách, veľmi kriticky voči ruskej politike, ale ešte kritickejšie píšu svoje články teda potom mimo klubu, pretože cez internet ich sem tam sledujem, no tak to sú niekedy úplne doslova protiruské články. Hmm ale oni chodia, chodia na Valdajský klub, pretože to je, to je miesto, kde sa môžu dozvedieť práve naj, najviac, samozrejme o ruskej politike predovšetkým, ale o svetovej politike vôbec. Hmm. No, e, ešte, ešte predtým, lebo pol hodinku už rozprávame, dáme si hudobnú prestavku, ale ešte predtým, ako ju, ju dáme, tak e, napísala Peťa, e, poslucháčka Petronela, že E, taká vec zaujíma, že či ešte stále platí, že ste v podstate jediný pravidelne pozývaný e, host na Valdajský klub zo Strednej Európy, alebo už sa v tomto smere niečo zmenilo? No už sa to zmenilo takto, že asi, asi také prvé tri roky, ja tam okrem prvého ročníka, e, či od ďalších ročníkov tam chodím, čiže už 11 krát som tam bol. Uh-huh. Prvé asi 3 roky som naozaj bol jediný z, z tých bývalých stredoeurópskych socialistických krajín. E, potom tam ovšem začali, začali pozývať aj ďalších, lebo však aj Rusi majú, ruskí e, organizátori majú záujem, aby tam vlastne čo najviacej ľudí prišlo, myslím, z čo najviacej krajín. Takže začali tam prichádzať z Polska, e, z Maďarska tam pravidelne prichádza ten jeden novinár, No, potom z Bulharska, z Rumunska som sa... Z Bulharska tam prichádza Krastev, krstné meno mi vypadalo, ktorý je pravidelný prispievač, prispievateľ do Foreign Affairs, do, Ameri- no, do špičkového amerického zahranično-politického časopisu. Hmm. A môžem povedať, že jeho diskusné príspevky na Valdajskom klube sú taktiež veľmi zaujímavé, pretože on akoby sprostredkovával spôsob myslenia a spôsob vyjadrovania o týchto e, kľúčových politických otázkach medzi teda západným, západným svetom, ale týmto politologickým západným svetom mm. a, a ruským. A ruským, lebo sa snaží e, vlastne v Rusku sprostredkovať to západné videnie Ruska, naopak na západe sa snaží sprostredkovať ruské videnie e, sveta. Mm. Takže to je, to je krastev a No, z Nemecka, prichádza, z, z Nemecka prichádzajú, z Rakúska boli dva, e, z Rakúska tam prichádza napríklad posledné dva alebo tri roky mm. Wolfgang Schüssel, bývalý kancelár Rakúska, z Francúzska prichádza e, Dominique de Villepin, e, bývalý predseda vlády Francúzska, No, proste na Áno. Valdajský klub chodí <laughs> takáto spoločnosť. Áno, keď spomínate toho pána Šusela, tak práve on bol dosť ako taký sklamaný z toho prejavu Václava Klausa, hovorí, mu tak prišla za ním a hovorí, že podľa neho bol veľmi veľmi tvrdý alebo kritický voči ako európskym krajinám, že to, že to nemusel až takto veľmi. To som si kde si čítal, čo napísal vlastne Václav Klaus, že, že ten pán Šusel ako tak, že on, on s tým jeho prejavom až tak veľmi nesúhlasil. Čiže čo tým chcem len povedať, že naozaj stretávajú sa tam ľudia rôznych názorov, veľa razy veľmi vážni kritici ruskej politiky, Eh, Vladimíra Putina a, vzájomne sa tí účastníci kritizujú, čo je veľmi fajn, lebo práve z takéto diskusie sa potom môžu naozaj zrodiť zaujímavé myšlienky. Eh, ja ešte pred pesničkou sa chcem poďakovať eh, vlastne ani poďakovať. Chcem povedať takú vec, že keďže som už spomenul, že žiaľ žijeme na Slovensku, kde uh, kde o Valdajskom klube veľké médiá neinformujú, lebo, lebo sa to teraz nenosí, to by informovali pred 89., teraz už sa nesmie, tak teraz pre istotu všetci svorne močia. keď tak len dajú nejakú tú informáciu, že čo si také bolo, ale nič viac sa nedočítate tak ja si veľmi vážim v tomto smere a chcem pochváliť e, prácu slovensko-ruskej spoločnosti, ktoré ste aj vy členom, pán Čarnogurský, lebo práve na vašom portáli som sa do, dočítal niečo viacej, konečne niečo viacej o Valdaji. A takisto budem v dnešnej relácie vlastne môcť variť len e, z vašich informácií, ktoré ste tam zverejnili a zároveň od samotného Václava Klausa, ktorého som dnes citoval. Inak e, mám pocit, že Chcem to podať pred pesničkou, naše médiá naozaj pohoreli na plnej čiare a dovolím si tvrdiť, že je to tým, že sa teraz tieto veci jednoducho nenosia. Tak práve preto e, som sa rozhodol, že dnes teda e, budeme robiť také nehoráznosti, ktoré už dnes sa nesmú, že budeme si hrať ruské, možno nejaké tie ukrajinské pesničky, lebo to je už tiež jedna z vecí, ktorá sa už dnes nesmie, tak my túto vec porušíme ideme si niečo zahrať a po pesničke budeme pokračovať s pánom Čangurským v našom rozhovore. Dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu prvej línii. Dnes teda na tému Valdajský klub, ktorý sa e, konal nedávno, minulý mesiac, v druhej polovici minulého mesiaca. Dnes hosťom relácie e, Jan Čarnogórský, inak bývalý jednak <laughs> premiér Slovenskej republiky, ale hlavne, čo je podstatné pre našu dnešnú tému, je to, že je to pravidelný účastník Valdajského klubu, chodieva tam pravidelne a preto naozaj budeme mať dnes informácie z prvej ruky, čo je mimoriadne dôležité a cenné. Ale samozrejme bude fajn, ak sa do našej dnešnej diskusie zapojíte aj vy a priamo môjmu dnešnému hostovi budete klásť otázky, či už na túto tému, o ktorej sa bavíme, alebo aj na niečo iné, ale bolo by asi najlepšie, keby sme ostali pre téme, ktorú, ktorú dnes riešime. Ak budete chcieť napísať mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk Môžete písať aj na našej stránke v sekcii eh, kontakty a volať priamo na číslo 048 381 0101. Ja som pred pesničkom pán Gursky pochválil Slovensko-Ruskú spoločnosť za to, že priniesla eh, vlastne taký ucelený materiál o Valdejskom klube. No materiál, tak hlavne teda tam bol rozobratý prejav Vladimíra Putina a takisto aj, ako som už naznačil, budem dnes teda používať nejaké vyjadrenia od Václava Klausa, ktorý tiež popísal skúsenosť Valdajského klubu. Neviem, mám pocit, že tam bol asi prvýkrát. E, Václav ano, Klaus. Však on tam ešte nebol. On hovoril o tom, že už mal pozvanie aj v minulosti, ale že tentokrát prvýkrát prišiel. No a, a práve na stránke Slovensko-Ruskej spoločnosti som teda našiel rozobratý dopod, podrobnejšie ten e, Putinov prejav, tak niečo z toho ocitujem, čo ste tam napísali, okrem iného toto, že e, Putin hovoril o vojne e, ako realista. Vojenská sila je a aj dlho zostane nástrojom medzinárodnej politiky. Nejde o to, či je to dobré alebo zlé, lebo je to životný fakt. Ruský prezident odsudzuje, ak sa vojenská sila nasadzuje len na pripomenutie svetu, kto je v dome pánom. Nezamýšľajúca nad legitimitou nasadenia sily, nad následkami nasadenia sily bez riešenia problémov, len ich umožňujúc. Aj Valdaj preukázal, že Putin neponúka USA ruku priateľstva, no ani sa nechystá na ústupky. Rovnako ich nečaká od Washingtonu alebo od kohokoľvek iného. Jasne však nasadil pragmatický záujem, teda každý bude musieť uznať objektívne reálie, no a tie spočívajú v tom, že konkurencia, Putin toto slovo použil na miesto pojmu konfrontácia, vždy bola a bude Rusko však bude trvať na tom, aby fungovala v rámci určitých politických, právnych, morálnych noriem a pravidiel. Tu by som sa pred, pristavil, čiže vlastne Putin povedal celkom jasne, že že už to, už to vlastne naznačila aj v tých minulých ročníkoch a podľa toho, čo, ste, čo tam je vlastne na vašej stránke uvedené, to zopakoval, že akoby ten odkaz Spojeným štátom americkým, že dosť, už, už, už jednostranne tu nebudete veci riešiť, už sme tu aj my a sme vašou vážnou konf- kon- konkurenciou a musíte brať do úvahy aj naše názory a naše videnie sveta? Áno, áno. To povedal nie teraz prvýkrát, to povedal už minimálne pred troma rokmi tiež takto, ale, ale to povedal vlastne prvýkrát vo svojom prejave na Mníchovskej konferencii o bezpečnostnej politike, tak nejak, ktorá sa koná každý rok. A to bolo, ale povedal, vtedy on bol hostom a povedal to v roku 2007 čiže vidíte, že už dosť dávno. A jednoducho Rusko práve pod Putinovým vedením sa pozviechalo z tých e, zmetkov a tak, čo bolo teda v 90. rokoch a teraz ide hore a hore. A to znamená, že naozaj už ho Spojené štáty ho nemôžu ignorovať ako nejaký štát, ktorý sa mm. rozpadá. Uh, tak hovoríte, že už pred dvoma, troma rokmi toto povedal, ale jedna vec je, viete, že keď niečo iba tak ako vyhlásite, už to samo o sebe je dosť, že poviete niečo otvorene na takomto nejakom fóre, ale druhá vec sú ako reálne skutky, čiže pomenoval už túto akoby vec, že povedal už pred dvoma, tromi rokmi, že dosť, už, už jednoducho tá jednostranná hegemonia Spojených štátov musí sa skončiť, že toto nie je možné takto ďalej fungovať, ale pred dvomi, tromi rokmi mám pocit, že ešte neboli nejaké reálne kroky, ktoré by išli v závese za tými silnými vyjadreniami. Dá sa možno práve to, čo sa udialo teraz v Sýrii, že aj čo ste vyspomínali, to bombardovanie zo strany Ruska, dá sa práve to považovať za akýsi milník, akýsi prvý krok, kedy Rusko už aj reálnymi činmi ukázalo, že nasleduje to, čo vlastne hovorilo asi pred dvoma, tromi rokmi? Áno, a síce v tom zmysle, že Prvýkrát vlastne v Sýrii Rusko vyšlo no ďalej za svoje hranice. Ak neberieme, čo ja viem, Južnú, Južné Osecko a takto, čo e, tiež bolo mimo hranic Ruska, ale, ale bolo, bolo to blízko hranic. Ale teraz Sýria je no, relatívne ďaleko. E, Rusko tam vyšlo a Rusko tam vojensky pôsobí. <clears throat> Mhm. E, no a zatiaľ minimálne čo boli tie správy a sú, sú tie správy, tak sírska armáda už taktiež a síce pod ruským <laughs> vzdušným prikrytím e, prikročila ku ofenzíve. Sú síce včera, alebo ako bolo, boli, boli správy o tom, že nejaké, nejaké iné mesto zase padlo, dobili tí, tí islamisti. Áno, áno dokonca ale, dosť významné. Ale i, napríklad aj v tejto správe bolo, že, že časť toho mesta ovládla nejaká taká akože relatívne eh, Ehm, teda mierna, umiernená eh, opozičná skupina, ale inú časť mesta eh, ovládli, ovládli tiež islamisti a pomaly takí rovnakí hrdlorezovia, ako, ako je islamský štát. Takže otázka znie potom, že že koho Západ podporuje. Hmm. Na Valdajskom klube, myslím, a neviem teraz, či z úst priamo Vladimíra Putina alebo iného účastníka odznelo, ale aj to, že jednoducho tá vojna v Sýrii proti terorizmu sa nedá vyhrať len leteckými útokmi, e, že to nemôže vyhrať tú vojnu ani Rusko, ani, ani Spojené štáty, že to sa proste nedá len takto riešiť. Z akého dôvodu sa teda podľa vás e, Rusko e, jednoducho pustilo do takejto vážnej geopolitickej hry, že jednoducho začalo tých islamistov bombardovať. Mm, kvôli čomu? Poprvé, pravdepodobne hrozila prezidentovi Asadovi už porážka bez ruského zásahu a to, to viacerí povedali nie, nie Putin, ale niektorí iní, že teda ak by bola porazená Sýria a ovládol by ju islamský štát a nikto iný by ju potom nemohol ovládnuť, iba islamský štát, tak poprvé do Európy by, by utekalo ďalšie 2-3 milióny utečencov. A druhá vec je, že na Blízkom východe by nastal obrovský chaos, pretože na Blízkom východe, a opäť to hovorím podľa toho, čo sa, čo sa hovorilo na Valdajskom klube, že na Blízkom východe boli doteraz tri také kľúčové štáty a to bol, e, bol Egypt, e, Irak a Sýria. A tieto, keď bol, pokiaľ boli tieto tri kľúčové štáty ako pevné, mm. tak Blízky východ bol relatívne usporiadaný a nejaké zase až tak veľké problémy tam neboli. Mm-hmm. Momentálny stav je taký, že žiadny z týchto troch štátov nie je dostatočne pevný. No, no Irak je rozvrátený úplne, E, Sýrii to, v Sýrii vedie sa tam občianská vojna, alebo keby len občianská, ale proste vojna. E, a vlastne na hranici e, prežitia Sýrie. No a Egypt, povedzme, že je ešte relatívne najlepší, ale taktiež tam nie je celkom pevná vláda. To znamená, že Blízky východ je takto rozvrátený a keby ten rozvrat pokračoval, tak potom naozaj E, na juh od európskych hraníc vznikne takáto nebezpečná situácia. Dobre, čiže hovoríte, že, že inými slovami jednoducho povedané, že Rusko začalo s týmito e, útokmi zo vzduchu práve preto, lebo malo obavu zo, z, z islamského štátu, ktorý keby dobil Sýriu a Irak, tak by už potom mohol e, mať e, celosvetové ambície? No, pre, predovšetkým by sa potom obrátil proti Rusku na Kaukaz. Veď to Putin povedal vo viacerých prejavoch E, alebo minimálne v, teda v televízii v Rusku, že radšej mm, sa byť s islamským štátom v zahraničí ako na vlastnom území. Viete, pýtam sa to preto, že či naozaj je problém pre Rusko-islamský štát, alebo či to nie je skôr o tom, že Rusi potrebujú nejakým spôsobom zlikvidovať tú opozíciu, takzvanú umiernenú, dávam si záležať na slovičku takzvanú, umiernenú opozíciu, eh, ktorá teda chce zosadiť Asada, že čo je pre Rusko väčším problémom, lebo keď Rusko začalo s bombardovaním, tak eh, naše médiá západného typu začali teda veľmi intenzívne informovať o tom, že vlastne Rusko viac menej ten islamský štát ani nebombarduje, že skôr eh, používa bomby proti tzv. umiernenej opozícii, že to je oveľa väčší problém pre, pre jednak Rusko, ale hlavne teda pre režim Bašara Asada, tak ako to teda je, že na, s tým bombardovaním, ako to odznelo teda na tom Valdaji, že s tým bombardovaním začali naozaj z dôvodu obavy pred islamským štátom? E, hovoril o tom Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí Ruska. Hovoril o tom, že, že vlastne nikto nevie povedať, kto je tá umiernená sírska opozícia. Spomína sa napríklad eh, sírska oslobodzovacia armáda, akože to je tá umiernená opozícia, že je svedská, nie islamistická a tak ďalej. Hmm. Ale Lavrov povedal, že sírska oslobodzovacia armáda nemá žiadne jednotné velenie, pretože ona ako jednotná armáda neexistuje. To sú jednotlivé skupiny, ktoré jedna je taká, druhá je onaká, jedna je viacej islamistická, druhá je viacej, povedzme, že svedská a podobne. Ale veď o sírskej oslobodzovacej armáde sa <laughs> americký generál vyslovil asi pred dvoma mesiacmi, ešte pred Valdajským klubom, vo Washingtone, keď e, podával správu nejakému kongresovému americkému výboru a povedal, že poprvé, e, čo Američania dodali zbranie týmto, také, týmto skupinám, lebo to sú naozaj skupiny, to není jedna skupina. Takže oni potom tie zbranie odovzdali sírskému štátu, e, či islamskému štátu. Mhm. A druhá vec je, že keď vycvičili, ja neviem, niekoľko sto E, takýchto vojakov, teda tejto <clears throat> umiernenej opozičnej skupiny, ale keď potom už mali byť nasadení proti islamskému štátu, tak všetci sa rozutekali a zostalo len nejakých 5-6. Hm. Čiže toto je tzv. tá iná umiernená opozícia. A pozrite sa, v Sýrii ide, to je vojna na život a na smrť. Pretože ak to, túto vojnu sírska vláda, legálna vláda, to je prezident Assad, E, môžeme si o, o to myslieť čokoľvek, ale proste to je jediná legálna vláda, povedzme, že v podmienkach Blízkeho východu a arabských krajín. To znamená, že keby Asad prehral túto vojnu, tak Sýria sa taktiež rozpadne a hovorím, celú tú oblasť ovládne islamský štát. Mm. A máme tu mail od Jozefa, ktorý sa pýta, že či nie je Valdajský klub tak trochu obdobou Bilderbergu. Hm, e, nevylučuje. Možno, že, možno, že chce byť, alebo... No, no v každom prípade je asi naozaj nie že protiváhu, ale dru- na druhej strane ideovej barikády je to najvýznamnejší e, takýto diskusný klub. Čiže z tohoto hľadiska možno, že by sa aj tak dalo označiť, ale je na úplne iných princípoch a No, nebol som na Bilderbergskom klub, mm, klube, či... Tak Hej, no, Bilderberg sa to hovorí. Áno, takže to neviem povedať, ale pozrite sa tu na tým, že e, tým, že diskusie sú otvorené, veď tam prichádzajú aj novinári, ktorí, už som povedal, že po každom zasadnutí hneď telefonujú do svojich redakcií, čiže to nie je taká, taká utajená spoločnosť, ako je Bilderbergský klub. Hmm. No, poďme ďalej v tom eh, prejave aj Putina a vôbec potom aj možno k iným účastníkom tohto zasadnutia. Eh, to, čo máte tiež uvedené na vašej stránke, je tak, také, že eh, proti chaosu sa chce Putin postaviť so spoločne ponovom vypracovanými pravidlami. No a že je to proti vôli USA, veď aj tak nemajú žiadne iné riešenie, neexistujú, neexistuje nejaká alternatíva. A toto mal Putin teda vo svojom prejave preukázať práve spoločným postupom proti kalifátu. A ak teda toto odznelo, však zrejme áno, keď to píšete na svojej stránke, vy ste tam osobne bol, že to čo znamená, že, že dnes Rusko hovorí, že ono už nebude e, dbať na názor Spojených štátov amerických, ako teda veľkého hegemóna, že jednoducho Spojené štáty americké dnes už nemajú nejakú víziu riešení do budúcnosti, nemajú žiadnu alternatívu a preto jednoducho sa ich už Rusko pýtať nebude a Rusko bude to, ktoré bude s ďalšími krajinami do budúcna e, kreovať nejaké nové svetové pravidlá? No, takto jednoznačne to nebolo povedané a takto jednoznačne to ani Rusko nehovorí. Ale Rusko hovorí, že už nebude nebude sa vopred pýtať e, Spojených štátov. Mm. E, ešte eh, k tomu, čo v predošlej otázke ste hovorili, že ste spomenuli, a to je pravda, že len zo vzduchu sa nedá vyhrať vojna v Sýrii. To je pravda, teda žiadna vojna. A práve nevýhodou Spojených štátov bolo to, že oni už vyše roka, hádam, alebo tak nejak tiež bombardujú ciele v Sýrii, mm-hmm. ale tým, že, tým, že a priori odmietajú spoluprácu a komunikáciu s e, Asadovou, s, s Asadovou armádou a opakujem, žiadnej inej funkčnej armády tam nie je. Okrem <laughs> islamského štátu samozrejme. No ešte kurdi, tých by sme urazili. Áno, kurdi, sme... áno, no. máte pravdu, ale tak tí, oni majú zase svoje, svoje územie Záujem, relatívne presne odhraničené a to je, no to je kurdské územie. Však, mm-hmm. No. E, a to, to znamená, že z toho hľadiska už e, postup Spojených štátov v Sýrii bol vopred mm, no vlastne odsudený na, na nezdar. Naproti tomu ruský postup, Rusko tým, že prišlo na pozvanie Asada a spolupracuje s Asadovou armádou, to znamená, že Rusko zabezpečuje ako vzdušnú prevahu a mhm. to znamená, že Asadová armáda zase E, operuje na, dole, na, dole na zemi. Spolu s iránskymi nejakými jednotkami a Hizbaláhom libanonským takisto. Áno, ale tie, tie iránske jednotky tie sú také zatiaľ také neveľmi určité, mm-hmm. aspoň, že koľko ich tam je a, a tak, lebo, lebo to, že by, že by Irán vyslal bojové jednotky do Sýrie, to zatiaľ stále nebolo tak jasne povedané. Mm-hmm. No, ale to nebudeme teraz riešiť. Ja si myslím, že neviem to jednoducho riešiť hej, ja. Hej. Ale v každom prípade už tým, že je daná spolupráca ruského letectva a sírskej armády, tak to už je veľký krok dopredu oproti tomu, čo robia Američania. Mm-hmm. No dobrá, teraz k tej mojej druhej otázke, e, teda, že, že Putin opäť zopakoval, že už sa nebudú do budúcna pýtať Ameriky, že už ich to nebude akoby zaujímať, oni už budú otvorene teda si robiť e, svoju vlastnú politiku bez ohľadu na to, čo si o to myslia Spojené štáty? No, opakujem, že takto radikálne to nebolo povedané a mimochodom Rusi asi týždne alebo dva týždne predtým, než, než vošli do Sýrie a začali bombardovať, tak oni navrhli vytvoriť medzinárodnú alianciu proti terorizmu. Áno. E, proti islamskému áno, áno, terorizmu. Áno, áno. Ale nikto na západe e, to, na, to, na to nereagoval. No tak potom tak potom jedine si Rusi povedali, tak kašleme na vás, tak budeme postupovať sami, alebo, alebo teda v spolupráci bakej takej s Iránom, hmm. neviem, prípadne, ak by sa našli nejaké ďalšie štáty. A to je, to, to je opäť ďalší taký ostrejší výraz, ktorý použil Putin vo svojej záverečnej reči, keď nazval Európsku úniu e, e, proste, e, e nie otrokom, ale E, úplne podriadenú Spojeným štátom. A naozaj vidíme, že Európska únia vlastne na Blízkom východe nemá samostatnú politiku, hm. pretože jednoducho nasleduje Spojené štáty a robí len to, čo jej Spojené štáty dovolia. No, e, na, na Valdaji, a to bude úzko súvisieť aj s tým, čo ste hovorili teraz, na Valdaji tom, tohto ročnom e, odznelo dosť otvorene <laughs> to, že jednoducho Spojené štáty a vôbec aj západné krajiny, niektoré Európskej únie hrajú dvojakú hru. Že na jednej strane teda verbálne, samozrejme v tej verbálnej, slovnej rovine mimoriadne ako bojujú proti terorizmu všetkými možnými dostupnými prostriedkami. Islamský štát to je proste zlo, satan na zemi a, a robia všetko preto, aby teda ho nejakým spôsobom zlikvidovali No ale na druhej strane, mm, keď sa teda už nebavíme o len tých verbálnych právoch, ale už o konkrétnych činoch, e, takže jednoducho tam už e, to odhodlanie akoby chýba. No a e, samotný Putin mal teda povedať, že Spojeným štátom akoby neostalo po začiatku ruskej operácie, teda po tom, čo sa Rusi rozhodli, že teda už oni toto vyriešia, keď sa roky nedá s tým pohnúť, Takže vlastne Spojeným štátom neostalo po začiatku ruskej operácie nič iné, len sa naozaj zapojiť do aktívneho boja proti kalifátu, lebo v opačnom prípade by nedokázali udržať Irak, ak by sa ten obrátil na Rusko s prozvou o pomoc, podobne ako to urobila Sýria. No a e, teda, čo sa vás chcem spýtať, že ono to na tom Valdajskom klube, a znova, keď si predstavíme, že to je proste zoskupenie najrôznejších ľudí z najrôznejších krajín, skutočne sa tam otvorene už bez nejakých tých politicky korektných, korektných servítok hovorilo otvorene o tom, že, že Spojené štáty a poťažmo niektoré západné európske krajiny hrajú takúto dvojakú hru, že na jednej strane veľmi otvorene bojujú proti, spojený, e, proti e, islamskému štátu a terorizmu a na druhej strane samotne ten terorizmus podporujú, lebo ho pot potrebujú na niektoré čiastkové e, svoje proste dosahovanie cieľov? Hovorilo sa o tom takto otvorene? Ano. Pozrite sa, e, Samot, opakujem, samotný Putin nazval Európsku úniu vazalom Spojených štátov. No tak keď niekto povie takýto, takéto označenie na Európsku úniu, tak to už je silné označenie a Európska únia by sa mala vlastne ohradzovať, že to nie je tak, ale nemôže sa ohradiť, <laughs> pretože je to tak a ona nemôže žiadnym spôsobom preukázať, že, že nie je vazalom Spojených štátov. Ale bolo veľmi zaujímavé, čo hovoril iránsky účastník mm-hmm. e, klubu a síce, že e, Spojené štáty a Západ vlastne na jednej strane áno, hovoria, že ako, ako sú proti islamskému štátu a terorizmu a, a, a podobne, ale vlastne na druhej strane ho nepriamo podporujú finančne. Pretože islamský štát sa úplne topí v peniazoch. Veď to aj naše noviny píšu, že má miliardy dolárov. A tieto miliardy e, z najväčšej časti získava predajom ropy a plynu, ktoré ťaží na obsadených územiach Sýrie a Iraku. Mm. A teraz on túto ropu a plyn aby ich mohol predať, tak ich musí vlastne dopraviť na pobrežie Stredozemného mora. Technicky nie je problém e, zistiť a pozorovať, že ako sa tá ropa a plyn, ale najmä ropa povedzme, dopravuje na pobrežie Stredozemného mora. Veď e, tie dróny, bez, e, nie bezmotorové, ale bezpilotné lietadla, lietadla povedzme, satelity špionážne a podobne, nie je to technický problém. A keď Spojené štáty vydali, povedzme, zákaz obchodovania s Iránom pred pár, pár rokmi, no tak ak by niektorá firma kdekoľvek na svete porušila tento zá, zákaz, uh-huh. tak by ju hneď potrestali takými sankciami, onakými sankciami, no Jasné. no prakticky by ju zničili. Hej, ale pri islamskom štáte sa to nedá. obchodovania <laughs> s, s islamským štátom doteraz Spojené štáty nevydali. Uh-huh. A takýmto spôsobom vlastne umožňujú islamskému štátu prichádzať ku veľkým peniazom, za ktoré si nakúpi takmer čokoľvek. Dobre, a teraz to dopovedzte do konca, že to, to, čo toto znamená, že... Um... To znamená, že, že ja, ja viem, že, že keď, keď teda neuvalili takéto sankcie na predaj ropy zo strany islamského štátu, tak zrejme im to vyhovuje, že ten islamský štát takto bohatne, že získava nejaké peniaze a že teda sa môže ďalej rozvíjať. A teraz, ale keď to domyslíme dokonca, že to Spojeným štátom vyhovuje z akého dôvodu pestovať si takto islamistov, teroristov? Kvôli čomu to robia? Prečo? Prečo, prečo kvôli čomu? Teraz, že... E, teraz takto priamo sa o tom teda na Valdáckom klube nehovorilo, respektíve no tak jednotlivci hovorili, že, uh-huh. že e, Irán nec samozrejme hovoril preto, že takým spôsobom, že no dobre, e, tak, pretože toto je za islams, aj islamský štát je zameraný proti Iránu. Uh-huh. Aby sme si povedali jasne. Jediný, jediná konkurencia zatiaľ e, dominancie Spojených štátov na Blízkom východe, ak dáme na bok Izrael, tak je Irán. A tento islamský štát je, no proti Iránu je, to, to je proste na nože. Mm. To znamená, že islamský... No a Sýria bola vlastne poslednou pevnosťou na ceste ku Iránu, na, mm na ceste proti Iránu. mm To znamená, že ak padne Sýria, tak potom bude na rade, na rade Irán. mm No a ak by sa podarilo zničiť Irán, no tak potom celý, nielen už blízky Irán, to už je, tuším, až stredný východ, či, ako, čo, či čo to je, mm celé to bude vyčistené. Čiže keď som pred chvíľou povedal, že tie tri e, doteraz e, kľúčové štáty na Blízkom východe, Egypt, e, Irak a Sýria, sú buď vo vojne ale, alebo rozkývané, tak potom bude rozkývaný aj Irán. Mhm. No a to, to znamená, potom už by Spojeným štátom vlastne nestalo, nestalo nič v ceste, aby na Blízkom a Strednom východe naozaj Ehm, malo dominujúce postavenie. -hmm. Čiže inými slovami hovoríte o tom, že, že dnes sa v Sýrii bojuje práve preto, lebo Spojené štáty e, nechcú už ďalej vidieť Irán ako jednu z možných, jedného z možných konkurentov? No ako posledného konkurenta. Ako posledného, možných, konkur- ale posledného ako konkurenta, posledného konkurenta. Na, na Blízkom a Strednom východe. Na Blízkom a Strednom východe. Dobre, a teraz, že toto, že uh, No fajn, tak e, Spojeným štátom americkým, podľa toho, čo hovoríte, môžu poslúžiť e, teroristi z islamského štátu na dosiahnutie tohto cieľa. Hej, že, že áno, položia, áno. že položia slúžia, aj, slúžia. aj slúžia a položia Sýriu, položia e, aj Irák a, a tie ostatné krajiny. A teraz Spojené štáty dosiahnu ten svoj cieľ, že teda takýmto spôsobom Sýria padne a už budú mať, už budú mať predpolie k tomu, aby mohli aj na ten Irán, ktorým tak teda je tam trňom v oku. A teraz toto ma zaujíma, že ako to, aj, aj sa to tak nejak hodnotilo na tom valdajskom klube, že, že ako to tie Spojené štáty vnímajú, že a potom sa tí, tí teroristi z toho islamského štátu potom už po týchto víťazstvách nejak umiernia, potom už Nie, prestanú. To, Viete, lebo, lebo toto je otázka, že tento typ politiky, v úvodzovkách politiky Spojených štátech už bol tu v minulosti niekoľkokrát. E, však e, e, Al-Qaidu vytvorili Spojené štáty na boj proti Sovietskému zväzu. A, Čakaj, aj, aj islamský štát vytvoril. A vždy sa, vždy sa im to vymklo z rúk nakoniec, vždy tí Američania skončia pri tom chudáci. Už teraz naozaj to tak musím povedať, že nakoniec voči tým, z ktorých si sami stvorili, bojujú. Že oni si myslia teraz, že po tých e, ja neviem, pár neúspešných pokusoch, že toto už bude ten úspešný, alebo to neriešia, toto sa tam rozoberalo, že, že kto potom ten islamský štát ako zastaví, lebo jedna vec je, že oni dosiahnu zrejme to svoje, dobre, tak dobijú spolu s islamským štátom, ktorí budú podporovať spolu s Tureckom, Saudskou Arábiou, Katarom, že dobijú tú Sýriu, to dosiahnu to svoje a potom oni, ako, ako to majú vymyslené, že a potom tých, tých, tých e, teroristov my potom zastavíme, už im poviem už ďalej nie, lebo už ďalej nechceme, aby ste išli, ešte poťažmo na ten Irán, ale potom už naozaj dosť. Viete, že ako ich oni chcú zastaviť? Majú nejaký plán, alebo ich ani nechcú zastaviť? Ako to, ako to majú vymyslené? Pán doktor, takto to poviem, že e, tá, táto vaša otázka, toto vaše uvažovanie v tejto otázke je príliš európske. To znamená logické, a že tu je začiatok a tam niekde je koniec. Takýmto spôsobom v arabskom svete nemožno uvažovať. Veď vezmeme si Al-Kaidu pred, naozaj pred 10-15 rokmi, aké nebezpečenstvo ona pre, e, predstavovala. A dnes už Al-Qaida zase nie, nie je až taká vlastne nebezpečná, pretože sa rozložila, už existuje v, v menších skupinách, stále samozrejme je, je protivníkom, ale už, už to nie je taký odporca, ako bol pred nejakými 10-15 rokmi. Uh-huh. A možno, že oni uvažujú takým spôsobom, že teraz potrebujeme, e, povedal by som, poraziť Irán. A robí to najúspešnejšie, to robí, alebo by mohol robiť islamský štát. No tak nech do toho ide a čo bude potom, o tom budeme rozmýšľať potom. Je tak, že sa to tak odkladá niekde do budúcna, že však, keď to bude problém, potom to vyriešime. Teraz nám to poslúži na, mm, áno. na naše ciele, áno? Áno, áno. Hm. Dobre, Dáme si opäť krátku hudobnú prestávku a po nej sa dostaneme už aj k mailom poslucháčom, ktoré nám samozrejme môžete adresovať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk, prípadne priamo na našu stránku. Uh, alebo teda samozrejme priamo aj telefonovať e, na číslo 048 381 0101. Keď som spomínal, že dnes to bude o ruských pesničkách, tak nie len o ruských, dáme si aj nejakú tú ukrajinskú a po nej budeme pokračovať v našom rozhovore ďalej. Ej, tam gdzie na czarnej łody siada na koń koza głody. Czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej, hej sokoły, omijajcie razy dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wiele dziewczat jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam me serce pozostało przykorkane mej dziewczynie. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry lasy doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku koroneczku, hej, hej, hej, hej, hej, sokoły, hej, obijajcie nas za doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stępowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń, żal, za dziewczyną, za zieloną Ukrainą, żal, żal, serce płacze, już się więcej nie zobaczę, hej, hej, hej Leszku, hej, hej, hej, hej, sokoły, hej, jajcie na lasy goły, dzwon, dzwon, dzwoneczku, mój stepowy, dzwon, dzwon, dzwon. Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej Ukrainie przykocham mej dziewczynie. Hej, hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwon, dzwon, dzwon, dzwoneczku, mój stepowy slnečku, môj stepový z koronečku. Hej, hej, hej, hej, hej, sotovi, hej, jajče, lorila se dovi, zvon, zvon, zvon, zvon, zvonečku, môj stepový zvon, zvon, zvon. Tak, tento známy ukrajinsko-poľský hm, song táto známa ukrajinsko-poľská pesnička eh, nás prehúpla do ďalšej časti našej dnešnej relácie, v ktorej sa spolu s pánom Janom Čarnogurským bavíme o Valdaji, o tom, čo sa vlastne eh, dialo a o čom sa tam vlastne rozprávalo eh, teraz nedávno minulý mesiac. Ja som spomínal, že po pesničke už sa pozrieme aj na nejaké ďalšie vaše maily, tak poďme hneď na ne, kým budeme pokračovať v našej ďalšej debate. Napísal nám Vincent, že chcem vyjadriť poďakovanie pánovi e, Čarnogurskému, že napriek zákernosti tzv. médií dôstojne a fundovane ostáva posledným politikom na Slovensku, ktorý sa nebojí ho hovoriť pravdu, hlási sa k slovanofilstvu a k rusofilstvu fundovane a nebojacne. Bojím, e, bojím sa o jeho, o jeho bezpečnosť, bolo by na čase vychovať si neskorumpovaný dorast. Otázka. Je reálne, aby v Sýrii v najbližších mesiacoch boli vyhlásené slobodné voľby za účasti zahraničných pozorovateľov. Zúčastnili by ste sa ako pozorovateľ takýchto volieb? Odpoveď je taká, že v najbližších mesiacoch asi nie, pretože technicky to nie je možné, keď tam zúri vojna. Veď, veď e, pomaly ešte aj dokonca v Damasku, v hlavnom meste, nejakú časť Damasku majú obsadení obsadenú islamisti a to znamená, že oni by strieľali na, na všetkých ľudí, ktorí by išli povedzme ku volebným miestnostiam. To znamená, že jednoducho najskôr treba vyhrať vojnu proti islamskému štátu a potom, áno, potom možno organizovať demokratické voľby a pripúšťam, že potom aj dajme tomu, že e, pod, dohľad, pod dohľadom alebo proste za účasti Európskej únie, a podobne a podobne, ale najskôr treba vyhrať vojnu proti islamskému štátu. Hmm. Viete, toto tiež taká jedna vec, ktoré ja vôbec nerozumiem, keď e, Spojené štáty spolu so Západom, Západom teda európskych krajín hlavne teda západnými, keď, keď hovoria, že no, že <clears throat> aby sa nejak skončila vojna na, teda v Sýrii, že v prvom rade ale bude musieť e, Bašar Asad odísť zo svojho prezidentského postu, že on nesmie byť prezident. A teraz toto ja tomu nerozumiem, ako, ako človek, ktorý nech to už dnes znie akokoľvek smiešne, ale ktorý si ctí demokratické hodnoty, a práve preto to ja som schopný proste mať tu v štúdiu aj, aj Mariana Kotlebu, hoci ho nikdy voliť nebudem, ale, ale musí tu sedieť, keď bol legitimne zvolený. Musí mať priestor tu vystúpiť a ja preto ako človek, ktorý si chce ctiť naozaj vážne demokratické hodnoty, nerozumiem tomuto, keď niekto otvorene povie, že Baša Rasad musí opustiť svoj post, ale však to nemôžete vy o tom hovoriť, veď to by mali tam tí sírčania asi rozhodnúť, však <laughs> veď nakoniec ľudia majú rozhodovať o tom, kto bude ich prezidentom a kto nie. A prečo vy hovoríte, kto bude prezident a kto nesmie byť prezidentom? Že to je, to je taká vec, že mne už to, ja už to počúvam tu proste rok, dva, mne to nejde do hlavy, ešte mi to nikto nevysvetlil, že toto je už, čo toto Dá sa to nejako vysvetliť, že dnes máme sa e, proste uspokojiť, že toto je už normálne, že Spojené štáty alebo nejaké európske krajiny povedia, kto môže v Sýrii vládnuť a kto nie? E, tak to vám poviem, že v tejto situácii jedine ba- Bašar Assad sa ukázal ako dostatočne pevná osobnosť, ktorá neustupuje islamistom a drží armádu a tá armáda bojuje. A to znamená, že keby Asad odstúpil teraz, teraz e, niekedy, tak poprvé, že kto by na jeho miesto prišiel? Tá slobodná sírska armáda, ktorá, ktorá nemá žiadne velenie a ktorá je rozdrobená na viacero skupín a ktorá odovzdáva zbranie, e, do, e, ktoré im dajú Američania, odovzdáva ich islamistom. No proste dôsledkom takého kroku Asada by bolo to, že Sýria prepadne islamskému štátu. Preto, preto by to jednoducho nebolo, nebolo správne a preto to, čo hovoria Američania a Západ, to je iracionálne, to je, to je zakrývanie toho, čo oni chcú. Oni chcú jednoducho Sýriu taktiež rozvrátiť, ako, ako napomohli rozvráteniu Iraku napríklad. <clears throat> No, Však Američania rozvrátili Irak. No a toto je trošku bokom zájdem, že v tomto vidíme takú už miznúcu E, logičnosť argumentácie Západu a, a samozrejme aj politiky, nie len argumentácie, ale, ale aj politiky. A preto, keď sú dneska médiá na Slovensku plné toho, že aká je ruská propaganda, že, že ako, ako e, napreduje a podobne, no tak to je, <laughs> to je tým, že, že americkým klamstvám už ľudia prestávajú veriť. A, a, brusels, a bruselským klamstvám. Prestávajú veriť a preto e, teda prívrženci týchto amerických a bruselských klamstiev sa to, to musia váľať na ruskú propagandu, že ako ľudia začínajú veriť ruskej propagande. No ale tak to nie, nie je propaganda, to je e, politika, ktorá ešte má logický základ a to znamená, že dá sa v nej vyznať, vyz, vyznať áno, že tak keď toto robí, povedzme Rusko, keď tam vyslalo, e, vyslalo letectvo do Sýrie, tak to robí preto, aby zabránilo víťazstvu z, e, z islamského štátu. Hm. No, e, čo je na tom, aká, čo je na tom propaganda? Hmm. Viete, Takže v tom, o tom to je. Ja hlavne, ja hlavne nerozumiem, veď mne naozaj vôbec ani nemôže, ani mi nevadí, keď je niekto uh, nejaký amerikanofil a niečo podobné, že, že má rád tú krajinu, že proste ho to tam ťahá, to je úplne v poriadku, ale že ja by som od týchto ľudí očakával aj od tých našich tzv. elít, že ale toto by mali oni kritizovať, keď, keď proste nejaké ja neviem, Spojené štáty chcú ich milované Spojené štáty, čo je v poriadku, môžu ich mať ako za vzor. Ale keď ich Spojené štáty vyhlásia, alebo vedenie Spojených štátov vyhlási, že, že E, do budúcna čokoľvek, čo má ukončiť vojnu, áno, v Sýrii, ale že Bašar Asad tam nesmie byť. Že, tak oni by mali prvé povedať, že viete čo, ale my, keďže sme, ako my si vážime tú demokraciu, ktorá teda je v Spojených štátoch amerických, tak vy takto nemôžete hovoriť, lebo potom, keď toto poviete, tak si nevážite e, demokratické princípy, lebo za normálnych okolností si v krajine o svojom prezidentovi rozhodujú ľudia to nemôžete vypovedať, že kto tam bude a kto tam nebude. To nechajte na ľudí rozhodnúť. Čak keď si tí sírčania toho Asada nezvolia, tak tam proste nebude, ale nemôžete vy rozhodovať. A, a tento hlas, to mne nejde proste do hlavy, ja tomu nerozumiem, že tento hlas od tých našich tzv. elít, proamerických proste neznie, že im je to jedno, oni proste si toto nevšímajú, oni to prehliadli, oni už majú Asada za diabla a a keďže ho máme za diabla, tak tam už nemusíme dodržiavať demokratické princípy, tam už my môžeme povedať rovno, že tento človek nesmie byť prezidentom a bodka. A toto mne, toto mne jednoducho nejde do hlavy, tomuto nerozumiem a bol by som rád, keby mi toto niekto vysvetlil, že za akých okolností je ešte v poriadku dodržiavať eh, demokratické princípy a kedy sa už nemusia. Kedy už je to v poriadku, že sa nedodržiavajú. No. Pán redaktor, eh, myslím si, že je to ľahké na porozumenie. A ste tak, že títo naši E, proamerickí publicisti a propagandisti a neviem čo všetko, aj, aj tzv. elity, sú jednoducho platení Američanmi. Keď, keď by ste si e, zobrali e, ročné výkazy týchto nevládnych organizácií slovenských, pôsobiacich na Slovensku, odkiaľ berú peniaze, tak sú to z rôznych medzinárodných nadácií, inštitúcií a podobne, ktoré v konečnom dôsledku sú E, če, e, berú peniaze zo, zo Spojených štátov, či z rozpočtových zdrojov, alebo z, alebo z nejakých iných, iných zdrojov. Ale tu na, tu na je vidno, na prípade Sýrie je vidno e, pek, veľmi pekne ten rozdiel medzi Západom a Východom. Západ hovorí, najskôr musí odísť Asad a potom potom... Potom áno, niečo, no? Potom áno. No. Ale opakujem, že keby odišiel Asad, tak to znamená víťazstvo islamského štátu. A Rusko hovorí, najskôr treba vyhrať vojnu a potom budú slobodné voľby, akokoľvek, na ktorých sa musia zúčastniť samozrejme aj, aj iní, hmm. iné organizácie, dokonca aj teraz e, opozičné voči, voči Asadovi a potom sírsky ľud rozhodne, kto mu bude vládnuť. No hmm. No tak, ktorý, ktorý postoj je lepší, e, logickejší a viacej zodpovedá európskym tradíciám? Hmm. No, No, myslím, že v tejto chvíli je to celkom jednoznačné, ktoré je logickejšie, lebo len keď sa opýtate otázku, že dobre, keď to pôjde tou americkou cestou, že dobre, tak teraz musíme v prvom rade Asada, dobre, tak ho odstráňme, dobre, aj protidemokraticky, aj, aj sa nehľaďme na, na, na záujem a na názor ľudí, dobre, tak ho odstránime a potom bude mier. A potom ako ten mier bude, keď tam ešte stále máte, tu, máte tých islamistov z islamského štátu? Ako im poviete, že už, dobre, ale už od dnes ráno prosím vás neútočte, lebo už Bashar Assad tam nie je, a oni vás počúvnú, oni zrazu, že aha, dobre, viete čo, tak dobre, tak od dnes rána už my neutočíme, že to je, to je iluzórna predstava, to je hlúposť tak samozrejme, že, že podľa všetkého logickejšie je najskôr poraziť proste bláznov, ktorí tam strieľajú ľudí, zabíjajú ak na bežiacom páse a potom sa bavíme o niekých demokratických princípoch, o voľbách. Že to je, to, to, a ja, ja sa čudujem, že vôbec o tomto treba sa diskutovať. Ale poďme na maily, aby to nebola diskusia medzi mnou a vami. E, napísal Ľudo, Dobrý večer, pán Čarnogurský. Čo si myslíte o názore, že Rusko je v Sýrii preto, lebo chráni svoj už jediný prístav k stredozemnému moru a cestu k vývozu svojej ropy a plynu na západ? Pozrite sa, aj kvôli tomu. Aj kvôli tomu, no však eh, áno, má prístava základňu v Sýrii, ktorú by nepochybne stratilo, keby tam vyhral islamský štát. No ale to je, to je na nejakom 27. mieste eh, ochrana tohoto prístavu pretože e, na prvom mieste je teda záchrana Sýrie ako slobodného štátu. Lebo pozrite sa, ten, ten prístav už zase až taký význam vojenský nemá. Lebo veď e, nedávno, asi pred dvoma, troma týždňami to bolo, e, Rusko vystrelilo tie nízko letiace kry, krydlaté rakety mm-hmm. z Kaspického mora, z lode, ktoré doleteli do Sýrie na pozície is- islamského štátu alebo proste tých odporcov. E, čiže leteli asi 1500 km na základe usmerňovania z družíc, e, ovšem tých ruských, e, GLONASS, a s presnosťou nejakých 2-3 metrov trafili ciele. To znamená, že keď Rusi majú zbranie, ktoré takto sú schopné zasahovať ciele, tak oni zase až tak veľmi ten prístav v Sýrii nepotrebujú. Alebo tak e, zaobišli, zaobišli by sa e, bez neho a v každom prípade by boli schopní zasahovať ciele v celom stredozemnom mori. Hm. Dobre, a dám ešte jeden mail od, e, od Amika. Nepodpísal sa iba takto. A Laco, prepačte, Laco. Eh, pekný večer. Otázky na pána Čarnogurského bude ich hneď niekoľko, štyri. Tak pôjdeme otázku po otázke. Poprvé, vy ste sa podielal na rozbití komunistického, eh, komunistického Československa, eh, ktoré bolo služobníkom Sovietskeho zväzu. Zaujíma ma, čo sa stalo, že ste sa stal predsedom Rusko-Slovenského priateľstva. Logika hovorí, že by vám prislúchala funkcia priateľstva Slovenska napríklad v USA. <laughs> Nie. Ja som nebojoval proti Rusku, ani proti Rusom, ja som bojoval proti komunizmu a k tomu sa stále hlásim. A tým, že komunizmus bol porazený, tak to pre mňa, týmto pre mňa viac alebo menej skončilo. A teraz sa venujem, venujem sústredím svoju pozornosť na ne, problémy a, alebo nebezpečné. no, ste nám nejak vypadli z linky. Teraz vás vôbec nepočujeme. Takže to spravíme tak, že si vás zložíme, ale to už nepočujete, čo vám hovorím a idem vás znova vytočiť. Telefonicky, skypovo teda aspoň. Zvoniť to zvoní, uvidíme, či pán Čarnogórsky zodvihne. Už by sme vás mali na linke, počujeme ano, sa? Áno, počujeme. Sa. Áno, áno, skončili sme pri tom, že teda ste nebojovali, potom ste nám vypadli, nebojovali proti Rusku, ale proti uh, komunizmu. A potom sme áno, už viac menej nepočuli. Teraz, teraz týmto, porážkou komunizmu to pre mňa skončilo a ničoho sa ne, nezriekam, čo som robil alebo hovoril vtedy, a, ale teraz sa sústredujem na nové problémy. A novým problémom je napríklad medzinárodne e, islamský terorizmus, alebo nazvime, je, je v záujme aj Slovenska, aby štáty na Blízkom východe boli stabilné, usporiadané, pevné. Hmm. A e, tam, tam je Rusko najlepším spojencom. Nie, aj, aj samozrejme aj z iných dôvodov, však ruská kultúra je, je nám najbližšia. V, v krčmách na Slovensku, keď už, tak najskôr sa e, spievajú ruské pesničky, nie nejaká americká, alebo nemecká, alebo francúzska, alebo aká, ale, ale ruská. A tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. A z toho dôvodu som proste, e, nazvime to priateľom Rus- Ruska. Mm. Dobre, e, ďalší mail. Ten nebude súvisieť s témou, ak chcete, môžete odpovedať, ak nechcete, môžeme ísť ďalej. Predpokladám, že vy a pán Mikloško máte nepopierateľné zásluhy na tom, že cirkvi boli vrátené majetky. Prečo ste dnes sa nepodielal aj na oddelení cirkvi od štátu v čase, keď ste bol predsedom vlády? E, to je téma, ktorej ja sa nejak špecificky nevenujem a samozrejme nie som napríklad proti oddeleniu cirkvi od, eh, od štátu. Eh, ten problém je taký, že Napríklad katolícka, alebo katolícka církev by oddelenie od štátu, povedal by som, celkom prežila, pretože ona je masová a to znamená, že mala by dostatok ľudí, e, teda svojich <laughs> veriacich, uh-huh. ktorí by ju finančne udržiavali a podobne. Ale e, na Slovensku je oficiálne registrovaných, tuším, nejak okolo 15 e, cirkví a tie ešte, povedzme, evangelická by sa... Ako tak udržala? Mm. Ale tie malé by sa neudržali. Počkajte, tak čo hovoríte? Že vy ako katolík ste sa rozhodli, že treba udržať tie malé cirkvy, tak preto ste to nerobili? Nie, nie. Ja, ja no. hovorím vám, že ja sa do toho nemiešam Aha. a keď som bol predsedom vlády, to nebolo vôbec e, témou, o ktorej, ktorú by bolo potrebné riešiť. Vtedy boli iné témy a to, to by bola e, na aby som o tom, o tom hovoril. Mm. A to, to znamená, že ja som to neriešil, ale teraz, keď, keď sa o tom hovorí už hádam nejakých 5 rokov alebo ako, tak je tento problém, o ktorom vám hovorím. Mm-hmm. Dobre, ďalší mail, op- e, ďal, teda ďalšia otázka, opäť ne, nesúvisiaca s témou a u vás sa veľmi často vyskytujúca. Znova opakujem, ak chcete, môžete odpovedať, ak nechcete, ideme hneď ďalej. Tretia otázka. Slováci vás považujú za politika, ktorý sa podielal v podstatnej miere na rozbití slovenského polnohospodárstva. E, vaše stanovisko? E, toto sa stále opakuje. E, takto, poprvé, za mojej vlády jednotných rolnických družstiev pribudlo pribudlo a dá sa o tom presvedčiť v štatistickej ročenke Slovenskej republiky za roky 91-92 a to preto, že predtým komunistické vlády robili politiku tzv. zlučovania družstiev. To znamená, že družstva z dvoch, troch dedín zlúčili do jedného. Proti vôli, proti vôli obyvateľov tých jednotlivých dedín. A keď potom prepukla sloboda, tak, oby, tak tie pôvodné družstva na základe obyvateľov svoj, teda vôle svojich pôvodných členov sa opäť vrátili, čiže oddelili sa od toho e, zlúčeného družstva a obnovili sa, sa tie jednotlivé menšie, nazvime to men, menšie jednotné rolnícke družstva, ale opakujem, bolo to na základe vôle rozhodnutia z pravidla členskej schôdze, JRD a, a podobne. A čo? Moja vláda mala, mala sa postaviť proti tomu a mala brániť tým ľuďom, aby, aby takýmto spôsobom si obnovili svoje družstvo. Hm. Takže tak sa stalo, že vlastne počet družstiev pribudol. To poprvé. Po druhé, aj tak, e, neskôr tie, asi od, od roku 93-4 začali e, IRD upadať, pretože si ponechali vo veľkej miere svojich pôvodných predsedov a proste vedúcich, ktorí v nových ekonomických podmienkach nevedeli hospodáriť a preto doviedli, oni doviedli tieto jednotné rolnícke družstva zväčša ku krachu. A keďže, keďže poznali tie svoje družstva, tak z si potom založili nejakú SROčku a podobne, vykúpili z družstva to najlepšie, čo bolo povedzme strojové a traktorové stanice alebo, e, alebo prípadne aj nejaké, nejaké kusy pôdy a podobne tam začali hospodáriť viac alebo menej úspešne a to ostatné družstvo ponechali svojmu osudu, osudu ktoré padlo. A posledné, že e, predposledné, predposledné, že na Slovensku e, sa oddelilo, vystúpilo z družstiev a začali samostatne hospodáriť dokopy tak e, v roku 95 sme robili také šítanie asi 3500 družstevníkov, čo je zanedbateľný počet oproti celkovému počtu eh, oproti celkovému počtu eh, tých, ktorí, teda družstevníkov. Počujeme sa? Áno, áno, počujeme, počujeme. No, Až sa vám čudujem, že sa takto veľmi púšťate do tejto témy, lebo... No, lebo to eh, ovládam, lebo mi to stále... Mi to ale hlavne to... ide no. o to, že riešime niečo iné dnes. No, no, čiže no, už skončím. No. To, to znamená, že... A, a títo hospodária lepšie ako družstva. Posledné, že tam, kde sú súkromní rolníci, v Polsku napríklad, tak v Polsku polnohospodárstvo napreduje hore a je jedným z najúspešnejších eh, hospodárskych odvetví štátu, kdežto u nás, kde zostali viac alebo menej jednotné rolnícke družstva, tak polnohospodárstvo upadá a spravidla o toľko percent, okoľko ročne polnohospodárstvo stúpa v Polsku, tak o toľko u nás klesá. Takže tí, ktorí takto sa sa zastávajú jednotných rolnických družstiev, tak vlastne škodia nášmu hospodárstvu a vedú k tomu, že potraviny sú drahšie. No, a ja niekedy, keď teda budete mať aj vy ochotu a ja e, voľný čas, tak si vás zavolám do relácie na jednotné rolnícke družstva. Ja už teda máme túto tému pokope, lebo vždy sa to, vždy sa to objaví v týchto reláciách a ja teda netvrdím, že sa nemajú právo na to poslucháči pýtať, len by som možno tak ako apeloval na to, že bolo by ideálne, keby sme sa držali témy. Ak naozaj táto téma vás v dostatočnej miere zaujíma, tak urobíme tému zameranú len na družstva, ale ak sa dnes bavíme teda o valdajskom práve, slovenské družstva, no, no neviem, je to ako dosť vzdialené, aj keď znova opakujem, že netvrdím, že to nie je dôležité, len naozaj niečo iné rozoberáme. Ale keď nám dneska, Laco... dneska hovoríme o vojne a miery. Keď nám Laco napísal mail so štyrmi otázkami, tak dáme aj tú štvrtú. Našťastie sa už týka témy, ktorú rozoberáme a pýta sa takúto vec. Spomenul ste, že Rusi vstúpili do vojny v Sýrii preto, aby zabránili ďalšiemu prúdu utečencov do Európskej únie. E, to myslíte skutočne vážne? Rusko Nie, ale... má Rusko má, iba dočítam, Rusko má o to záujem, pretože mu EÚ zaviedla hospodárske sankcie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Menujte teda ten dôvod tohto priaznivého prístupu Ruska k Európskej únii. Ale to som nikdy nepovedal. Povedal som to. Ja že, práve že, neviem, aby že... prúdu utečencov. Ja som to od vás nepočul dnes, tak neviem. Nepovedal som to, určite som to nepovedal, pretože naozaj takto to nie je pravda. Ale e, zastavenie prúdu utečencov E, by bol vedľajší produkt vojenskej porážky e, islamského štátu a na vojenskej porážke islamského štátu Rusko pracuje. Mm. No, keď už sme teda pri tom, že či Rusku záleží na tom, aby do Európy prestali prúdiť utečenci, tak jedna z vecí, ktorá sa spomína aj práve na stránke Rusko, slovensko-ruskej spoločnosti, je to, že uh, Počas Valdajského klubu jednu z najdôležitejších otázok položil Putinový redaktor agentúry Nová Čína, a, a spýtal sa, že e, čo si myslí e, Putin o tom, že koľko bude mať budúci svet lídrov. No a čínsky redaktor e, mu ponúkol aj nejaké alternatívy, že čo si myslí Vladimír Putin, že čo bude najreálnejšie. Že tak buď budú do budúcna traja svetoví lídry, teda Spojené štáty, Rusko a Čína, alebo budú štyria, Eh, Spojené štáty, Európska únia, Rusko a Čína, alebo len dvaja Spojené štáty a Čína. Alebo teda Západ, eh, že Spojené štáty z Európou, ešte je taká možnosť. A proti Východu, proti Rusku a Číne. No a eh, teda jednak, čo si tam všímajú, čo si treba všimnúť, že, že čínsky redaktor hneď rátal, že všade bude Čína a Rusko nikdy a. samotné, ale mhm. dobre. A, a teraz, že čo Putin na to povedal, že Putin si teda nevybral ani jednu z týchto variant, ktorú mu ponúkol tento čínsky redaktor. No ale pomenoval rúskú predstavu o svetovom usporiadaní a na prvé miesto postavil Rusko-Euroázijský zväz. A teraz mi pomôžte, tá skratka OZKB to je? To je... E, o, e, to je e, Helsinská konferencia, to je OS, Organizácia pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe. Tak, na druhé dal rozvoj vzťahov s našimi susedmi a partnermi, takými ako Čínska ľudová republika alebo India. Na tretie miesto dal ďalšieho suseda, tretiu, teda Európu, až na treťom mieste je Európa. A samozrejme... To je ešte veľmi dobré. A to no. ešte sme celkom dobre obstali. A samozrejme neuvažujeme o svojom rozvoji bez rozvoja vzťahov s Európou, tak toto povedal. Eh, osobitne sa teda vyjadrila aj k islamskému svetu, vo vzťahoch ktorého s Európou by sme mohli zohrať úlohu mosta, lebo teda v Rusku žije 20 miliónov moslimov. No a až po tomto všetkom, niekde na konci sú vzťahy so Spojenými štátmi, ak to teda partnery zo Spojených štátov vôbec budú chcieť. Eh, skrátka, ale teraz nechajme Spojené štáty tak, že samotný Putin povedal, že Európa je až kde si na treťom mieste. Ako, mm, vyzerá to tak, že Rusko naozaj nemá dôvod ani chuť Eh, tu riešiť našu utečeneckú krízu. Zrejme mu je to ukradnuté, lebo potom tom, čo... A teraz to, mi vypovedzte, že, že tento názor Ruska ako do významnej miery zmenili aj tie sankcie, ktoré mu Európska únia dala, alebo to už bol už, už, už dlhodobejší proces, že jednoducho eh, Rusko sa akoby od Európy začína odťahovať a, a kde si až na tretie miesto ju dáva znovu opakujem, že samotný Putin na Valdajskom klube nazval Európsku úniu vazalom Spojených štátov. A ono tako, toto? Toto Tako a je, ale tento problém už nazrieva dávnejší niekoľko rokov mm. a súvisí s tým, že v Európskej únii sú také vnútorné vzťahy, nazvime to, že povedzme aj malá krajina, ako je povedzme Estónsko, ktorá má no dajme tomu, že dosť zlý vzťah k Rusku, tak bola schopná zablokovať akékoľvek iniciatívy smerom ku Rusku. A nielen Estonsko, povedzme, alebo aj, ale aj také Polsko, povedzme a podobne. A preto Rusko sa nemohlo, nemohlo vlastne dohodnúť s Európskou úniou takmer na ničom. A to nie je preto, že by kľúčové krajiny Európskej únie ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko, prípadne aj Veľká Británia, že by to nechcelo, nechceli, ale že to zablokovala takáto nejaká malá krajina. A preto Rusko radšej potom e, rokovalo a vyjednávalo s jednotlivými štátmi, v prvom rade s Nemeckom, pretože tam sa tam malo pevného partnera, vládu, vládu daného štátu. Mhm. A E, tak sa potom mohlo, mohlo dohodnúť. A tak sa stalo napríklad, že, že ten e, plynovod no-, Nord Stream 1 a teraz sa stáva 2, že dojednalo s Nemeckom, pretože s Nemeckom sa dojednalo a funguje to. Ale so, s Európskou úniou by sa nedohodla nikdy. Hmm. Hej, hej, hej, hej, že tam je ťažké rozhodovanie, lebo každý ťahá na inú stranu. a e, dáme ešte jeden mail a potom si zahráme od Igora že či ste niekde zachytili v našich médiách e, informáciu o sústrasnom telegrame nášho prezidenta Andreja Kisku ruskému prezidentovi Putinovi v súvislosti s leteckým nešťastím na Sinajskom polostrove. Ak nie, takže čo si myslíte o tomto postej Andreja Kisku? E, nezachytil som, fakt je, že, že nezachytil som. Teraz nevylučujem, že či náhodou neposlal. E, mne sa ťažko vyjadruje ku politike prezidenta Kisku, keďže sám som kandidoval v prezidentských voľbách, on to vyhral, ja som to prehral a tak, tak to, k tomu by som sa ďalej radšej nevyjadroval, ale dneska v správach som počul, že, že ten francúzsky časopis e, Charlie Hebdo, áno, áno, ktorý, áno, ktorému áno. pred rokom či ako po, povraždili tam nejakých šéfredaktora a podobne islamisti, hmm. tak teraz e, či vyšlo číslo, ktoré si robí srandu z toho leteckého nešťastia ru, e, ruského lietadla nad, nad Sinajským polostrovom. Tak to už je, to už je svinstvo, to Aha. už je jednoducho svinstvo. A preto otvorene hovorím, že ak by najbližšie zase nieč, niekedy islamskí teroristi postrieľali niekoho z, z, z redakcie Charlie Hebdo, tak to príjmem ako informáciu, ale cítiť to vo mne nevyvolá. Áno, áno, tam taká karikatúra zo straného ruského lietadla, ako si islamista z islamského štátu drží hlavu a že jak padajú tam trosky z lietadla, že Rusko zase bombarduje islamský štát, tak, tak, tak, takto to nejako tam oni vykreslili. E, pokiaľ nám napísal Igor, že ste túto informáciu zachytili, tak on písal, viem o ňom, že písal priamo do e, prezidentskej kancelárie a pýtal sa na to, že či teda Andrej Kiska poslal nejaký e, sústrasný dopis a odpísali mu, že áno, že Andrej Kiska e, poslal takýto sústrasný telegram a poskytli mu aj konkrétny link, že teda kde, kde to bolo zverejnené a že teda čo odoslal, takže ak teda ste túto informáciu nemali, tak nakoniec Andrej Kiska naozaj poslal ruskému prezidentovi e, takýto sústrasný telegram. No, v poriadku. Dobre, v poriadku, však, dobre. Tak keď robí dobré veci, tak ho treba aj pochváliť, tak naozaj za to treba poďakovať, že po, poslal. Ale to by ani nebolo treba ďakovať, lebo to, to by mali byť normálne veci. Dobre, spomínal som, že si zahráme pesničku, tak poďme opäť na nejakú tú ruskú vecičku a po nej budeme pokračovať ďalej v rozhovore. A vy nám samozrejme môžete písať alebo po, tele, po, po po pesničke zatelefonovať. Dokonca mám pocit, že sme aj jedného poslucháča zdvihli a zabudol som na to, <laughs> že ho máme na linke. Dúfam, že mi odpustí a po pesničke sa samozrejme môže dovolať. Určite telefon zodvihneme. Aj vážení poslucháči, opäť sa vám hlásime z relácie v prvej línii. Počúvate rádio Slobodný vysielač. Hostom dnešnej relácie je bývalý premiér Slovenskej republiky a takisto e, pravidelný člen diskusného fóra Valdajský klub, o ktorom sa dnes rozprávame, pretože práve minulý mesiac sa konal ďalší ročník tohto prestížneho diskusného podujatia a bavíme sa o tom, čo sa tam vlastne všetko riešilo. E, hlavne teda riešime prejavu Vladimíra Putina ktorý vždy ťahne najväčšiu pozornosť tohto zoskupenia. Ak máte nejakú otázku, názor, tak nám ju môžete napísať studiozavinačslobodnyvysielac.sk a Využiť môžete našu internetovú stránku a takisto telefonát, telefon 048 381 0101. Keď sme už pred pesničkou hovorili o... Čakajte, zdvihnem telefon, ale dopoviem tú vec a potom už dáme priestor poslucháčovi, tak nech stane na linke. Keď sme už pred pesničkou hovorili o sankciách a teda ako to Rusko vníma, Eh, zo strany Európskej únie, tak eh, na Valdaji okrem iného odznelo aj, aj eh, toto. Putin vyhlásil, že od sankcií Spojených štátov trpia aj európske spoločnosti, tak sa podľa neho k spojencom nespráva. Tak sa správa voči vazalom, ktorí sa osmelili konať samostatne podľa seba. Ako príklad, hovorí Putin, uvediem skutočnú epidémiu pokút vrátane, i na európske spoločnosti. USA vypúšťajú vymyslené zámienky, kruto sa trestajú tí, ktorí sa osmelili porušiť jednostranné americké sankcie. Samozrejme, dá sa povedať, že to nie je ruské trápenie, no keďže máme diskusný klub, dovolím si opýtať sa, takto sa správa k spojencom? Nie, takto sa správa voči vazalom, ktorých treba trestať za to, že si dovolili konať podľa seba, dodal Putin. A máme na linke prvého poslucháča, ktorý našiel odvahu sa nám dnes sem dovolať. Uvidíme, kto tam je. Dobrý večer. No jasné, pozdravím Boris. Ja som už predtým hoval, si ma nejako asi nerevisoval pri toľkých otázkach, to je jasné. Pozdravím pána Čarnúckého, Peter máme slovo. Ďakujem no, pekne, pozdravujem aj vás. No, pán Čarnúcký, ja neviem o tých družstvách, to ste ma rozosmial troška, ako ste hovoril, že tie družstva, že tí predsedovia alebo či neboli schopní po roku 90 viesť tieto družstva, pretože viete, ako, o, o čom to je? Peťo, Pretože... počúvaj, ja ti poviem, o čom je dnešná relácia. Chceš vedieť? No, ja viem, ja viem. Ja no dobre, tak, tak počúvaj, nechaj družstva na pokoji. Dobre, dobre. Urobíme dobre. o tom samostatnú reláciu, dobre? Nie, ako, znova opakujem, teraz neber to odo mňa, že ťa tu idem cenzurovať alebo hey, niečo podobné, ale naozaj ja, nejdime teraz k družstvám. Dobre, dobre, Urobíme dobre, o tom viem. reláciu, dobre? Dobre, dobre, no, dobre. Super. Tak už nemám to tak. Dobre. Nemám to tak radšej. Ďakujem ti veľmi pekne. <laughs> no, uh, Valdajský klub, hej? Tak. Uh, no, jasné. Pán Čarnogorský, Viete, ako, aké má majetky mm, ten prezident Ruska Putin? Neviem, aké má majetky a vy viete? No ja neviem, no je to aj na slobodnom vysielači tam niečo vyvesené. Ja si len myslím svoje, ja to môžem čítať, že okolo 200 miliard e, dolárov, hej? V poriadku. Aha, odkiaľ ale... to viete, odkiaľ to viete. No lebo, lebo to teda, má ako, tak, ako viete, že či je to pravda? No, veď ja hovorím, že to nemusí byť pravda, ale... Tak potom ale prečo viete, ako, hovoríme? No, v poriadku, takto. Uh, vy sa nezaradujete medzi oligarchov u nás na Slovensku ako prezident Kiska? E, nerozumel som teraz otázky, ako? Že, či sa nezaradujete medzi oligarchov na Slovensku, <laughs> akým je prezident Kiska? Viete, ako on k no tomu no, tak došiel? Určite, nie, určite nie. Nie? Nie, v poriadku. Nie. Takto, ja vám dám ešte takú otázku. No, ano, keď sa nezaraďujete k tým takým majetným, uh, vy vlastníte nejakú právnickú vysokú školu v Pezinku či v Bratislave? E, v Bratislave som bol spoluvlastníkom, ale už, už nie, už eh, sme to predali iným. Aha, jasné, dobre, no. Tak to náleží, náleží potom. Dobre, no, No, ja len teraz sa márne snažím pokúšať nájsť nejaké spojitko, ako toto všetko súvisí s Valdajským klubom. Tak som zvedavý, no, ako to ideš e, premostiť. Ja, ja sa pýtam, že, uh, že Valdajský klub, no. o čom to je vlastne? O oligarchii vo svete? Ale nie, však ale ak ste počúvali dve hodiny, už pomaly hovoríme, tak by ste pochopili, že o čom to je. No, ja, ja, ja viem, že ja som tiež není za Ameriku, že, že že je to jedine mm, štát, ktorý e, vo svete robí nejakého e, úvodzovkách demokratického policajta. Demokratické, najdemokratickejšieho policajta. Ale je, o, je to o niečom inom, hej? Oni jednoducho potrebujú vládnu svetu. Vyše nič. Dobre, a otázka znie teda ako? Keď no, skúsiš že, sformulovať, ak sa bude teda dať? Uh... No, toto, že rýchlo si vymyslieť niečo. Počúvaj, že Peter, ja ti dám taký recept. No. Chceš recept do mňa? No, Na budúce, aj. keď budeš volať, tak premysli no. si otázku dopredu, lebo potom nebudeš musieť narýchlo nejakú takúto zháňať, vieš? No. Uh, nie, no ja, máš? To, ja to vzťahujem na to, že Putin je oligarcha, že či sa priraduje pán Čarnogórský k o, e, oligarchom na Slovensku. Veď... Vyše nič mňa nezaujíma. Či je oligarcha, alebo nie vaše no. otázky sú hlúpe, tak na také nebudem odpovedať. No, Nie? No už to máš. No tak v poriadku, no tak to už mám. Ďakujem pekne za odpoveď. No dobre, sa, sa tak sa maj pekne, ahoj. Niekedy je to zdrvujúce takto sa dozvedieť, e, teraz nehovorím či pravdu alebo nepravdu, proste nejakú informáciu. Budeš sa s ňou musieť, Peter, vysporiadať nejakým spôsobom, tebe vlastným. Dobre, my budeme teda pokračovať ďalej v našej relácii, ale v prípade, že naozaj sa chcete niečo opýtať, tak ešte raz opakujem tie Kontakty studiozavinačslobodnyvysielac.sk, telefónne číslo 048 381 0101 alebo teda e, naša internetová stránka. Jedna z vecí, ktorá sa tiež na Valdeji dosť intenzívne rozoberala, boli médiá. Je tak, pán Čarnogurský? Áno, áno, samozrejme. No a, no a médiá z tohto ako nevyšli tie momentálne západné médiá veľmi dobre. E, zaznela tam takáto informácia, že Uh, úrady krajín, zodvihnem zase telefon, ale počkajte naozaj chvíľočku na linke. Úrady krajín, ktoré zdalo by sa vždy apelovali na hodnoty slobody slova, na slobodné šírenie informácií, ako často sme o tom počúvali v minulých časoch, sa teraz pokúšajú brániť šíreniu objektívnych informácií. Každý iný pohľad vyhlasujú za nepriateľskú propagandu, s ktorou treba bojovať, pričom evidentne nie demokratickými E, prostriedkami. To mám pocit, ako keby sme o slobodnom vysielači počúvali, že ako náhle sa, akože si dovolíte vystúpiť z toho zaužívaného trendu, ktorý dnes je, z tej nastúpenej cesty, tak okamžite najväčší obrancovia demokracie proste sa vám uh, Eh, zrazu začnú brániť, ale samozrejme nie veľmi objektívnymi a teda už vôbec nie demokratickými eh, spôsobmi. Takže toto bola jedna z vážnych tém, ktorá sa rozoberala na Valdaji. Toto bol len názor Vladimíra Putina, alebo sa k nemu pridali aj mnohí iní účastníci Valdajského klubu? Viete čo, to si už celkom presne nepamätám, lebo samozrejme, keď tam 3 dní e, trval ten klub, tak mm. zaznejú e, plno, plno diskutérov e, rozpráva, takže už človek si potom nepamätá, že kto čo povedal. Ale e, samozrejme hovorilo sa o tom, že, a o to aj Putin hovoril, že áno, čo, e, čo sa nehodí do, e, <laughs> do krámu e, mm. západným spoločnosťam, tak to označia za ruskú propagandu. Už som povedal, že zhodou okolností práve dneska v slovenských novinách je, je proste e, na prvých stranách, že teda ako údajná ruská propaganda napreduje aj na Slovensku a vo svete e, všeobecne. No áno, keď nevedia logicky títo naši e, obhajcovia Ameriky obhájiť či jej politiku, alebo, alebo aj inú politiku západnú, no tak potom to označia za ruskú propagandu. Mm. Uh, máme niekoho na telefóne, linke uvidíme, či vydržal. Dobrý večer. Dobrý večer, prejem. Vydržal. Nech sa páči. Obom. Aby som mal otázku na hostia, že keď, že keď bol premiérom Slovenskej republiky, prečo sa nesnažil zastaviť rozkrádanie slovenského štátu? Ako premiér mal právomoc a silu k tomu, aby mohol zastaviť toto konanie. Ďakujem. Ďakujeme, do počutia. Opäť Takže... téma, ktorá síce nesúvisí veľmi s tým, čo riešime, ale dobre, však ja som sám povedal, že môžete sa aj mimo témy pýtať, tak prečo ste nezastavili rozkradanie krajiny, keď ste boli premiérom a mali ste Snažil tú možnosť? som sa, ako mi len síly stačili, ale sa mi to nepodarilo a, a to, to, úplne sa to nepodarí nikdy, ale poviem vám len takú vec, že Pozrite sa, veď ja som bol však už 25 rokov, povedzme, čo som minimálne vo verejnom živote, ak nie, ak, a z toho veľa aj v politike, ale na mňa žiadnu, žiadny škandál, najmä žiadne ani len podozrenie z rozkrádania nebolo. No, ale nebudem teraz menovať niektorých iných slovenských politikov, ktorí mali ďaleko viacej hlasov ako ja, a mm, no, ktorí s tým rozkrádaním asi celkom čisté ruky nemajú. Hmm. Dobre, ideme na ďalší mail od e, Peťa. Nestihol som začiatok a počúvam a ďakujem za tento rozhovor. Pán doktor, možno ste sa dotkli toho, čo sa objavilo teraz v tomto týždni v mediálnej vojne po Balti a voči Rusku. Nie, zatiaľ toto sme neriešili. Pobaltie vraj požaduje odškodnenie za obete okupácie Sovietov. Na to sa v ruských médiách objavili odpovede, že nech teda pre zmenu pobaltské štáty zaplatia finančne za oslobodenie v druhej svetovej vojne a za obete, ktoré sovietský zväz mal pri prinavrátení slobody pobaltským národom. E, to sa asi v hrobe točí generál poručík Pern, estónec, ktorý viedol oslobodzovacie boje v sovietskej armáde a oslobodil i Tallinn keď túto studenú mediálnu vojnu počúva. Čo vy na to? Je to treba vyťahovať po toľkých rokoch? To, to je len, e, ja to hodnotím len ako spôsob takej nie veľmi inteligentnej špinavej propagandy, pretože to sa už do minulosti nedá. Naozaj, e, pozrite sa, veď e, sovietský zväz stratil koľko? 27 miliónov obyvateľov, z toho asi 10 miliónov vojakov a zvyšok civilné obyvateľstvo. No tak a, a bez týchto obetí by hitlerovské Nemecko nebolo porazené. Veď predsa 70% Wehrmachtu bolo zničené na východnom fronte. Čiže naozaj nebolo by porazené a už spomeniem len, že e, čo bolo po vojne sa objavilo a však už je to známe, že, že Hitler mal tzv. plán Ost, plán Východ. A podľa tohoto plánu e, teda chcel, že po víťazstve vo vojne vlastne E, slovanské obyvateľstvo také, čo nejaké schopnejšie, tak to bude germanizované, ostatné uvrnuté do takých podmienok, aby, aby hynulo a potom len potom odsunutí na Sibír niekde a na východ a zvyšok budú len, len vlastne takými robotníkmi a de facto otrokmi e, v nemeckých továrniach a podobne. No tak, tak toto by bolo lepšie. Hmm. Dobre, dáme ešte nejaké ďalšie dva maily a potom budeme pokračovať ďalej v našom rozhovore. Koľko má slovensko-ruská spoločnosť členov, pýta sa Miro, alebo priaznívcov, aká je organizačná štruktúra a či sú v okresoch pobočky? Má približne 500 členov. V okresoch nie sú pobočky, lebo, lebo my nemáme žiadnu teda, byrokratickú štruktúru. Je, ja som predsedom, je potom predsedníctvo, ktoré má 5 členov, a potom je ešte kontrolór a, a tak. A, ale slovensko-ruská spoločnosť nedostáva žiadne peniaze. Od, teda od štátu nedostáva peniaze. A to nám dávajú, e, tak poviem, že podnikatelia, ktorí sú rovnako e, prorusky naladení, po, povedzme, a plus, že slovenská ruská spoločnosť je schopná e, no, lobovať v Rusku za nejaké slovensko-ruské ekonomické projekty. Mm. Tak v takom prípade áno, potom dostávame nejakú, nejakú podporu a z toho financujeme, máme webovú stránku a však organizujeme, nie, spoluorganizujeme e, demonstrácie proti základňam NATO na Slovensku e, a nejaké ešte snad iné aktivity, ale v podstate každý člen Slovensko-Ruskej spoločnosti, čo robí, tak robí zadarmo a keď robíme nejakú spoločnú akciu, tak si to každý zúčastnený platí. Mhm. Napríklad v Bratislave sa stretávame raz do týždňa v kaviarni na takú diskusia... Bojová porada. Prosím? Bojová porada. Áno, áno, bojová porada, dajme tomu, že v ruštine, ale povedzme aj o kultúre a podobne. No, no ale každý, čo si objedná v kaviarni, tak to si zaplatí. No teda. Čiže toto je činnosť slovensko-ruskej spoločnosti. E, dobre, máme opäť niekoho na telefónnej linke, sa tu teraz rozbehlo celkom dobrý večer. Pekný večer. Nech sa Peťo Michal, chcem vás poprosiť, či by ste boli ochotní zavolať nezávislého ekonóma Vitkoviča do besedy ohľade 200 O, viete čo, Mariana Vitkoviča mal posledne u nás v relácii e, Peter Vanka. Ale do, a, do besedy s hosťom. A, a, a to, čo chcem dopovedať, že určite nebude problém, lebo viem, že túto reláciu v tejto chvíli počúva a predpokladám, že aj, aj jeho by to zaujímalo. Takže e, Peter, ak počúvaš túto reláciu, možno už môžeš aj priamo pána Vitkoviča os, osloviť, že či, či by teda išiel do takejto debaty. Ak teda nebude mať pán Čarnogurský to... nič proti, tak ja sa tomu určite teda brahniť nebudem. To ako pána Vitkovičovej strany to nebude určite problém, ide o hostia, či sa zľak. E, pán Čarnogurský, zľakli zlákli ja, by ste sa... Samozrejme, ja tiež nemám nič proti tomu. No, dobre. Takže dobre, vybavíme tak, do budúcnosti. Máme vaše slovo, pán Čarnogurský. Áno, samozrejme. Tak. Dobre. Ale e, takto, že, e, e, aby som to doplnil, ano? že keby bola nejaká, e, to je teraz, keď sa ozve ten pán, tak samozrejme, v poriadku, ale keby bola nejaká špeciálna relácia na to, tak ja by som si prizval tiež nejakého odborníka na polnohospodárstvo, lebo predsa len odborníkom na polnohospodárstvo nie som, čiže moje vedomosti o polnohospodárstve sú dosť všeobecné. Čiže by som si pozval ešte niektorého odborníka, Áno. ktorý by mi, e, však, ktorý by taktiež nahlas vystupoval, jeho meno by no. bolo oznámené, tak. ale proste, aby sme boli dvaja. No, Fajn. určite, určite by sa vyargumentovala jedna vec, že kto, kto náš takto rozkladanie teda slovenského štátu tým pádom. Prosím, ne, nerozumiem. Aspoň by sa naštartovalo argumentácie, že ako to bolo s rozkladaním štátu, kto to začal a podobne. No, dobre, však eh, vymyslíme, zoženieme hosti, ak teda nebudú mať nič proti do budúcna, tak takúto reláciu zorganizujeme, dobre? Áno, Fajn. Majte sa do počutia, inak to bude podľa toho, čo v týchto reláciách vždy počúva, mimoriadne počúvaná relácia, lebo družstva, to je proste vec, ktorá naozaj ľudí dosť zaujíma, čo je, čo je fajn. Dobre. A, a, čo som chcel? Ja chcel som povedať, že máme <laughs> ďalšie maily, tak poďme rýchlo na ne. Ja viem, čo som chcel povedať. Pán Čanogurský, my, sme, my by sme za normálnych okolností mali asi za dve minútky končiť, lebo je pol. A tak som sa vás chcel opýtať, že či ešte o nejakú polhodinku môžeme natiahnuť túto reláciu. Môžeme, kľudne, Hej? Dobre. Ja som doma. Tak... Dobre, vy ste doma, ja takmer tiež, takže v podstate sa nikam neponáhlame, takže Uh, takže potiahneme trošku, tým pádom môžem kľudne čítať, už teraz sa môžeme uvoľniť, môžem ďalej čítať maily pokojne a potom sa posunieme samozrejme v debate ďalej. Napísal nám, napísala nám posluchačka Eva, neviem, či nie je prvá v tejto relácii poslucháčka. Pozdravujem. Tri otázky má na vás. Terajšie postoje pána Čarnogurského mi pripadajú celkom triezve. Viem si predstaviť, že mu dokáže dosť ľudí aj odpustiť tie rozpustené družstvá. <laughs> E, kedy prišlo, e, ti prišli tisíce ľudí o prácu, to teda ani není otázka, len také konštatovanie, takže ideme hneď na dvojku. E, pán Čarnogurský, kandidujete vo voľbách do Národnej rady 2016. Ku komu máte najbližšie? Kto sa vám páči? E, nekandidujem, ani sa nechystám kandidovať a nebudem voliť žiadnu stranu, ktorá, ktorej poslanci by hlasovali za zriadenie základní NATO na území Slovenska. No a tu vlastne už sa dostávate aj k tretej otázke, ktorú vám poslucháčka Eva poslala. Ako odstrániť NATO vojska zo Slovenska? Pomôžeme vám. <laughs> na. Pozrite sa, e, treba dávať najavo, že ich tu nechceme. E, a viete, že už e, ozná, že to ani nie, že naši oznámili, ale mm, Američania oznámili, že bude aj tu na to nejaké logistické centrum, či čo, čo to má byť. A zatiaľ to má byť 41 vojakov v Bratislave vo Vajnoroch. Ale viete, to teraz oznámili, že 41 vojakov a keď tu už budú, tak potom za mesiac oznámia, že to musí byť 400, lebo také sú potreby a potom to bude ďalej stúpať. E, to znamená, že robíme na jar sme to robili každé dva týždne, teraz to robíme približne každý mesiac. A e, orientačne, e, čiže tuším 29. septembra mám dojem, že bola posledná, alebo októbra, to si už nepamätám presne, e, bola posledná demonstrácia v Bratislave a v Trenčíne. A teraz orientačne to bude 5. decembra. V Bratislave a ešte pravdepodobne v nejakom jednom alebo dvoch iných mestách. Mm-hmm. Dobre. A teraz pozerám, ja aj tuto mám jeden mail od poslucháča, ale to iste súvisí aj trošku s témou, ale ja, ja nechcem, aby sme v tejto relácii si tu proste odkazovali veci na jednotlivých hostí, alebo teda poslucháčov, ktorí sa sem dotelefonujú. Uh, Martin, takže áno, ja viem, o čom píšete, ja tomu rozumiem a máte aj svojím spôsobom pravdu, ale čo už, tak sme otvorené rádio a môže sa sem dovolať ktokoľvek. Tak, asi takto by som to uzavrel. No a poďme mi ďalej k tej našej téme Valdaju. Jedna zo zaujímavých tém, ktorá tiež sa tam zrejme riešila, teda určite <laughs> riešila, nie zrejme, ale neviem, či len zo strany Vladimíra Putina alebo aj iných účastníkov, to už ma vyzorientujete, Eh, bolo to, že jednoducho mali sme tu donedávna eh, Spojenými štátmi veľmi vážne vykreslovanú eh, iránsku hrozbu, pokiaľ ide o nukleárne zbranie. No ale ako iste vieme mnohí, tak podarilo sa uzavrieť s Iránom dohodu, a teda už na Valdajskom klube bolo naznačené, že teda už nám zo strany Iránu nič nehrozí, potom ako bola táto dohoda podpísaná, tak zrejme už Irán nebude mať tendenciu nás tu všetkých e, zasypať jadrovými bombami. No ale, že keďže už nie je žiadna hrozba zo strany toho zlého Iránu, tak to by sa malo vlastne aj odraziť na, na politike Spojených štátov amerických, e, Spojených štátov, e, no jasné, USA, ktorý, ktoré chceli budovať v Európe e, protivzdušnú obranu protiraketovú obranu, lebo vždy sa argumentovalo, že to je vlastne ako nie je namierené proti Rusku, to v žiadnom prípade, však Rusi vždy boli naši partneri, to, ako, to, to jasné, že nie. My vlastne tú protiraketovú obranu staváme len proti darebáckým štátom e, typu Severná Kórea a typu hlavne teda Irán, ktorí určite majú tendenciu a nič iné nerozmýšľajú nad ničím iným, len ako tento svet zasypať jadrovými bombami. No a teraz e, Putin, myslím, to bol, ktorý upozornil na to, že počkajte, to je taký zvláštny rozpor, že my sme vlastne, e, aj my sme sa jednoducho prič, pričinili o to, aby takáto zmluva bola podpísaná s Iránom. Ona bola podpísaná. No a teraz pozrime sa na kroky Spojených štátov amerických, že či teda keď pominula hrozba Iránu ako toho, kto nás tu chce všetkých zasypať jadrovými bombami, keď bola táto hrozba zažehnaná, tak E, prestali Američania teda kúť svoje plány ohľadom protiraketovej obrany v Strednej Európe, keďže to nebolo zamerané proti Rusku, samozrejme, tak za normálnych okolností už to stratilo opodstatnenie. No a konštatovala som na Valdaji, že to je také zvláštne, že, že, no, že napriek tomu, že zo strany Iránu už žiadna hrozba nehrozí, tak e, ako si tí Američania v tej protiraketovej obrane majú tendenciu pokračovať ďalej. Tak e, mi to prosím vás vysvetlite, pán Čarnogurský, že e, to je o čom, že tým Spojeným štátom ako si im nedošlo, že Irán podpísal túto zmluvu, alebo sa teraz v plnej nahote ukazuje, že teda to bolo namierené proti Rusku. Áno, to bolo jednoducho ďalšie klamstvo americkej politiky, ktorá už v poslednom, e, v poslednom období akoby nemala na iné len, len klamstvami operovať vo svete. E, to znamená, že to bolo klamstvo a keď, e, keď Irán vlastne akoby e, adresát tej, tých protiraketových opatrení odpadol, napriek tomu ich bojujú, veď, e, budujú, veď predsa práve keď bol e, jadre, e, Valdajský klub, tak urobili akože praktickú skúšku niekde v Spojen- e, vo Veľkej Británii práve takéhoto protiraketového štítu. Hmm. No, čiže oni v tom pokračujú ďalej. Hmm. Máme niekoho opäť na telefónnej linke. Dobrý večer. Halo, dobrý večer. Počujeme sa? Áno, počujeme, nech sa páči. Jozef Zužomberka. Môj názor je taký, že činnosť a existencia Aldajského klubu je dôležitá a je, má zmysel, Problém je v tom, že národy sú už tak degenerované, že nepomôže už ani pri takéto kluby, ani iné činnosti. Proste vidíte to napríklad na takej kultúre, ktorú prevádzkujeme. Ak je národ schopný akceptovať také programy a také relácie, ako sa publikujú v Jojke, Markíze, to o, mnohom svedčí. A nakoniec aj tie rolnícke družstva, žiadny Černogórský ich nerozbil, rozdy si ich ľudia stane svojou hlúposťou a neschopnosťou takéto podniky riadiť. To naozaj je len klišie, že to nejaký černogúsky rozbili, keď ja nemusím uh, pána Černogórskeho veľmi ob, neobdivujem, ale naozaj spôsobili sa sami ľudia. To je všetko. Mm, ďakujem pekne za tento názor. Majte sa pekne do počutia. Chcete na to zareagovať, pán Čarnogurský? V tej prvej časti, že Valdajský klub má ten význam, že naozaj sa tam zídu ľudia z oboch strán tej nejakej pomyselnej <laughs> barikády a e, kultivovaným spôsobom si tam e, vymieňajú názory a teda polemizujú so svojimi vzájomnými názormi a takým spôsobom predsa aspoň aké také základy nejakého spoločného myslenia aspoň v budúcnosti vo svete sa tvorí. Uh-huh. Ďalšia otázka mailová od Edity, že či ste sa niekdy, niekedy počas týchto valdajských klubov aj osobne, nielen teda ako stretli, ale či ste sa aj osobne rozprávali s Putinom? Áno, samozrejme, veď, veď jednak, že aj na minulom, minulom ročníku som mu kládol otázku aj na tej záverečnej besede, a však je to v televízii, ale bol som potom asi pred dvoma rokmi alebo troma rokmi, e, potom takú menšiu skupinu pozval E, na večeru. Ja som bol medzi nimi a e, tak sme sa tam, tam nás bolo menejšie, tam sme mali možnosť sa rozprávať aj nejak tak kuluárnejšie. Tam mi napríklad on povedal, pokiaľ ide o Blízky východ, a hovorím, bolo to, dajme tomu asi pred troma rokmi, mm. že Rusky, Rusi majú informácie, že teroristi na Blízkom východe viacej si trúfajú na katolíckých mníchov a kňazov a kláštory a kostoly, pretože ako si sa presvedčili, že katolícky, katolíckých týchto e, duchovných nemá kto brániť, alebo <laughs> poviem to ešte aj inak, nemá kto pomstiť. A, ale pokiaľ ide o pravoslávnych, že to má kto a preto na nich si až tak veľmi netrúfajú. A ja som tomu celkom, celkom som tomu neveril, tak potom neskôr som, pri, neskôr som sa pýtal jedného, jedného slovenského kniaza pôsobiaceho vo Vatikáne, že či je to pravda. A on povedal, že pripúšťa, že je to pravda. Hmm. Eh, Laco nám napísal mail, pekný večer, vyjadril ste sa, že ste proti umiestneniu amerických vojakov na území Slovenska. Nie je takýto postoj v rozpore so skutočnosťou našej účasti v NATO? NATO má záväzok nás chrániť a je vecne e, klásť potom, je vecné klásť potom takéto podmienky? NATO nemá záväzok na, nás chrániť. Lebo už aj ten, ten akože slávny článok 5 e, zmluvy o NATO e, vysvetľovali práve v americkom kongrese a to práve keď malo pristúpiť ešte skôr než Slovensko, alebo vtedy, keď Slovensko proste v 2004, e, vtedy niekedy, lebo, lebo v americkom kongrese boli nejakí, najmä senátori, ktorí boli proti rozšíre, takémuto rozšíreniu NATO. Lebo oni v tom videli, za, áno, presne, za, čo píšete alebo hovoríte, záväzok Spojených štátov potom chrániť e, kde koho. A e, tí členovia americkej vlády, <laughs> medzi nimi Mel, e, Albrightová, e, vy, vysvetlili, že ten článok 5 neznamená ísť e, do vojny. A ja si myslím, že za, za ochranu e, teda napríklad Slovenska by nešli, ale veď zoberme si konkrétnu, e, konkrétny fakt teraz. Viete si predstaviť, že NATO by vedelo ochrániť Európu pred e, islamským terorizmom z Blízkeho východu? Ja si neviem. No, to je dobrá otázka. A... NATO, do, do, dokončím. No. NATO je americkým nástrojom na ovládnutie európskej zahraničnej politiky a na to slúži len na presadzovanie amerických záujmov a z toho hľadiska na to je zamierené teraz už len proti Rusku. Keď na to vznikalo, tak jeden e, anglický politik to veľmi stručne a vtipne charakterizoval, že e, NATO, NATO je preto, <laughs> aby Amerika bola in, čiže v Európe, Rusia by boli out, čiže mimo, a Nemci by boli down, čiže dolu. No teraz sa to už trošku pomenilo. E, Nemci už nie sú celkom down. A, no a čiže už zostalo len, že aby Rusi boli out a Amerika in. Mm. Uh, ja, ja som si samozrejme čítal aj E, názory, postrehy, také, také pocity, ktoré po Valdaji, e, s ktorými sa s čitateľmi podielil po Valdaji aj už spomínaný český ex, e, ex-prezident Václav Klaus, ktorý okrem iného teda napísal, že veľmi sa tam ako, keďže už aj tá téma bola vojna a mier, tak naozaj vojna sa tam veľmi vážne skloňovala v, v rôznych pádoch a že sa teda hovorilo na Valdaji aj o tom, že Eh, vojny už začínajú byť legitimizované, že aj keď sa teda ľudia v, tých vyspelejších krajinách eh, proti ním búria, nechcú sa ich zúčastňovať, eh, že sa hovorilo o tom, že v takýchto prípadoch teda sa budú používať drony a bude sa bombardovať, ale že čo ho potešilo <laughs> bolo to, že, že všetci tí prítomní sa proste ako tak usmiali a už, už chápu v plnom rozsahu, aké, aké, aké ja no, neviem ako to nazvať to slovo, aké smiešné, ale teraz naozaj to vo veľkých úvodzovkách hovorím, aké smiešné je to slovo, že humanitárne intervencie, humanitárne bombardovanie, že už všetci tí, tí e, ktorí tam vlastne na tom Valdaji boli, že sa na to im to akoby pousmiali, keď na, na toto prišla reč. No a ďalej e, spomína E, Václav Klaus o Valdaji a to som sa chcel pristaviť, pri tomto aj to celé prečítam, ako to povedal, že, že on vlastne keď teraz prišiel na ten Valdaj, tak musel skonštatovať, a to bol viackrát pozývaný a predtým tam nechodil a teraz tam išiel prvýkrát, ako sme už aj dnes povedali, že on sám hovorí, že e, ja som vraj dlho už nebol na porovnateľne kvalitnej diskusii. Nič takéto som u nás v Českej republike nikdy nepočul a že aj pre toho to akoby zaskočilo tak pozitívne, lebo popri tom, ako sa tam riešili politické témy, veľmi vážne, globálne, tak tam prišla na diskusiu aj, aj taká vec ako ruská literatúra. A hovorí Václav Klaus, že silne zaznieval názor, že napríklad ruské povedomie bolo po stáročia vytvárané aj ruskou literatúrou a že asi neexistuje žiadna zem na tomto, alebo krajina na tomto svete, ktorá by uh, kde by politici citovali básnikov a spisovateľov tak často, ako sa to deje v Rusku. A hovorí Klaus, že vôbec tá zostava rečníkov bola tak skvelá. Počul som e, mená spisovateľov, ktorých som už viac ako štvrťstoročie nepočul. A že teda tá literatúra je stále súčasťou ruskej spoločenskej diskusie a debata o tom, čo kedy povedal Konstantín Simonov o Nemcov v 42 Eh, že takéto veci sa tam proste riešili rôzni básnici, spisovatelia. No a čo ho, čo ho ako tak zaskočilo, bolo to, že som si tak sám povedal, že a prečo takéto diskusie sa vlastne nevedú u nás v Českej republike, že niečo takéto u nás vôbec nevedieme, ani sa k tomu vôbec nejakým spôsobom nepribližujeme. No a to je už otázka aj na vás, pán Čarnogurský, že vy sa tých Valdajov zúčastňujete pravidelne, môžete jednak slova e, pána Klausa potvrdiť v tomto smere a ak áno, ak je to tak, že naozaj má takúto vysokú kvalitatívnu hodnotu Valdajský klub, že potom ma zaujíma tá druhá otázka, že, že prečo my toho nie sme schopní, prečo sa u nás takéto kluby nevedú, prečo sa u nás takto inteligentne nediskutuje na takéto veľmi vážne témy. E, zo okolností bol som na tomto bloku, lebo to bol jeden blok, taký liter, literatúra a ruské dejiny a, a, a tak. A potom som aj Václav Klaus bol a skončilo to nejak pred polnocou a potom sme sa s Václavom Klausom rozprávali, teda čo, čo sme zažili tam. A naozaj všetci, e, obaja sme boli teda pod, pod dojmom toho, čo sme počuli a videli. A Václav Klaus tam povedal, že, a to je odpoveď aj na vašu otázku, že u nás E, niečo také není možné, pretože naozaj by nebolo na to kvalifikovaných ľudí, a to, mm. teda ani literátov a podobne. No, čiže, ale však samozrejme, mohla by začať na nižšej myšlienkovej úrovni, ale sa, sa to nerobí, sa to nerobí. No, o tom je valda, že tam sa to robí. A to chcem povedať, že tam na, na tejto literárnej časti e, sa zúčastnil aj ruský spisovateľ Viktor Jerofejev, ktorý aj na Slovensku dosť hodne publikuje a vyšli, vyšli mi to, tu knihy, aj jeho články sa uverejňujú a podobne. A on povedal, že ruská literatúra na rozdiel od všetkých iných literatúr sveta sa vyznačuje tým, že vždy hľadá zmysel života. A tým získava sílu a tým sa stáva pre ľudí oslobodzujúcou, zaujímavou a podobne. No asi naozaj, povedzme, napríklad ani o slovenskej literatúre sa to nedá povedať. Mm. Uh, ďalšie maily. Pálo píše, má pán Čarnogurský nejaké informácie o tom, že slovenskí vojaci sa podielajú na výcviku ukrajinských jednotiek na boj e, s traktoristami a baníkmi Donbasu a vraždenie civilného obyvateľstva. Ja mám informácie o tom, že sa tam vyskytujú, ale neviem v akom množstve. Máte takéto informácie? Takéto informácie nemám, ale mám, mám informácie, že e, slovenskí, nazvime to bojovníci, e, sa zúčastňujú na boji z, na druhej strane. To znamená, že ako dobrovoľníci vstúpili do e, armády alebo jednoducho ozbrojeného zboru Donetskej republiky, možno aj Luganskej, a tam bojujú na, na tej strane. Hmm. Eh, ďalší mail, opäť od Laca. Eh, otázky. Myslíte si, že Rusko definitívne skončilo so socializmom a komunizmom? Ak Rusko zavrhlo definitívne tento systém, z čoho potom pramení tá nezmieriteľnosť medzi týmito mocnosťami? A to áno. <laughs> A môžem vám povedať, že v Rusku je kapitalizmus eh, tvrdší ako u nás. Pretože nie je tam minimálne nie sú tam také sociálne, e, tá sociálna sieť, ako je, ako je u nás. To znamená, že tam, keď ľudia mm, ako prepadnú, tak, tak naozaj prepadnú tak, že, že takmer, že, že sú odkázaní na zobranie. No ale e, no a, a protiklad medzi Spojenými štátmi konkrétne a Ruskom nie, nesúvisí s tým, že Rusko, alebo teda, že bol niekedy Sovietský zväz komunistický a, a Spojené štáty kapitalistické a že teraz, keď to odpadlo, takže že by vlastne si mali padnúť do náručia. Mimochodom, to si mnohí Rusi mysleli, že to tak, že to nastane, keď oni mm. e, ako odstránia komunizmus. E, ale protiklad medzi Spojenými štátmi a Ruskom je geopolitický poli- protiklad. To znamená, že e, Mocenské záujmy Spojených štátov a Ruska sú, sú protikladné a Rusi to vysvetľujú okrem iného aj tým, alebo sú, myslím, že sú hlavna, hla, dva hlavné dôvody. Jeden dôvod je ten, že jedine Rusko je na svete štát, ktorý by eh, vojensky bol schopný či zlikvidovať Spojené štáty, alebo im spôsobiť obrovské škody, napríklad e, jadrovými bombami e, zbombardovať veľké mesta Spojených štátov. A, a samozrejme Spojené štáty to isté Rusko, Rusko, ale Rusko tým, že je obrovské územie, tak stále, stále by asi mohlo malo ešte kam tí obyvateľia ujsť alebo ako. Ale to už sa nechcem púšťať do takýchto detajlov. A druhý dôvod je ten, že Rusko hoci má iba 2% obyvateľov Zemegule, ale má 20% prírodného bohatstva Zemegule. A to je obrovské bohatstvo. Však Rusko je najväčší e, producent ropy napríklad na svete, väčší než Saudská Arábia alebo niektoré iné, iné štáty. No a samozrejme na toto prírodné bohatstvo si mnohí robia zálusk hm. a prisudzuje sa Medlin Albrightovej výrok pred nejakými 15 <laughs> rokmi, že aké je nespravodlivé, že celú Sibír vlastní iba Rusko. Áno, no by to bolo spravodlivejšie, keby to vlastnili Spojené štáty. Hm, hm. Keby sa podelili, to už by bolo hneď spravodlivejšie, samozrejme. Um, ja aj viem, čo som chcel povedať, lebo ak vás počúvam, tak <laughs> aj zabudnem, že čo som chcel povedať. že ešte jedna z dôležitých vecí, lebo pomaly sa blížime už naozaj k záveru Lácia, na to by som nerád zabudol, Jedna z dôležitých vecí, na ktorú e, účastníci Valdajského klubu upozorňovali, alebo zdôrazňovali, je zvýšená, tzv. zvýšená fragmentácia sveta. To inými slovami znamená, že my sa vlastne dostávame do bodu, alebo už sme aj v tom bode, že hovoria spolu len ľudia, ktorí patria do nejakých rovnakých fragmentov. A to vidíte aj na Slovensku, to je krásne viditeľné, že Teraz mu spravím reklamu, ale nech, pán učiteľ dejepisu si to zaslúži. Smatanovci hovoria spolu iba oni tam. Bratislavská kaviareň je uzavretá do svojej bunky. Poslucháči Slobodného vysielača sú tuto okolo nášho a obkolesení, že tu všetci, proste už je taký ten, ten, ten tak fragmentovaný, že tu každý tak ako sa uzavrie do tej svojej bunky, tam sa obklopí, obklopí tými svojimi odborníkmi, svojimi názormi, že akoby už sa vytráca ten, tá, tá chuť proste hľadať spoločné prieniky, diskutovať spolu a, a práve v tej, tej, tej vážnej diskusii argumentov, ale pritom rešpektujúc súpera, alebo toho, toho, kto je na protistráne, že toto sa úplne akoby strácalo. E, skutočne sa o tomto hovorilo, pán Čarnogórsky, lebo teraz neviem, lebo ja som to len čítal, tam niečo písal o tomto Václav Klaus, ale je pravda, že toto sa tam naozaj dosť významne riešilo a vôbec, že čo s tým robiť, s touto roztrieštenosťou? E, no, všeobecne na klube si skôr nespomínam, ale na tejto literárnej časti tam niektorí tí, tí spisovatelia, čo tam boli prítomní, tí, tí to trošku aspoň načreli. Ale poviem vám e, taký osobný alebo rodinný zážitok, alebo ako môj mhm. starší uh-huh. syn bol nedávno asi pred mesiacom v Rusku prvýkrát uh-huh. s rodinou, aj teda s manželkou a so synmi. A potom, potom mi hovoril, že keď, keď človek príde do Ruska, tak tam cíti, že ľudia sú, chcú a sú ochotní niečo urobiť pre štát. A druhí ľudia a štát zase e, si váži ľudí, ktorí niečo pre neho, pre neho urobia. Že na západe toto, toto človek necíti a na Slovensku, kde to bolo, ale taktiež sa to zmenšuje práve pod tlakom tejto západnej kultúry. Mm. No, vo vzťahu k tej fragmentácii, a preto som s tým aj začal, je e, taký veľmi odvážny počin, ktorý sa naozaj len tak nevidí a teraz treba sa naozaj vážne dobre aj zamyslieť aj tí, ktorí možno túto reláciu počúvate a, a možno oprávnene, možno neoprávnene nemáte Rusko radi a Putina, to je jedno, ale že tú jednu vec mu nemožno proste uprieť a to hovorí aj, aj Klaus, že E, na tom Valdajskom klube vždy akoby také rozhodujúce pre Putina to najdôležitejšie, čo tam vždy príde pre neho, sú, sú odpovede a otázky teda na, na tých prítomných a, ľudí, ktorí mu ich kladú. A hovorí Klaus, že eh, až tak, že tam už je ochotný proste Putin aj potiahnuť úplne, že časovo to do iných sfér, že už síce by to malo končiť, ale že nie, lebo teraz odpovedáme na otázky. Napríklad teraz na Valdaji, to mi asi potvrdíte, Putin dosť významne meškal, ako mal prísť s prejavom a, a, a dlho mu to trvalo, kým prišiel. To je asi pravda. Je tak? Áno, áno. No. Musím povedať, že v Rusku je to dosť rozšírené. <laughs> áno, ale že on hovorí, že... áno, to Klaus povedal, že ale ja som bol asi jediný, ktorého to akože prekvapilo, lebo všetci o tom vedeli, že to takto je tam bežné. <laughs> áno, áno. A ale akože, že to videl na tom Putinovi, že keď prišlo na tie otázky a odpovede, že tam on úplne akože ožil, že tam ho to proste baví, ale čo si on tak všimol, že ale to je, že taký, taký výnimočný počin v tomto svete, v tejto fragmentácie, že sa všetci uzatvárame do, len do svojich bubliniek a tamto my so sebou diskutujeme a s našimi, ktorí hovoria to isté, čo my, že ten Putin na rozdiel od ostatných veľkých štátnikov proste sa púšťa rok čo rok do, do diskusí s obyčajnými ľuďmi, s radovými obyvateľmi, odpovedá na ich otázky a vraj, že toto je, toto je tak zácne v dnešnej dobe, že toto už nikto nerobí. Že... A čím toto teraz je? Je to je to tou nejakou ruskou náturou a kultúrou tamojšou, alebo to je také špecifikum Putina proste, že si tieto otázky ako vychutnáva a, a naozaj to vidieť, že proste diskutuje s radovými, obyčajnými ľuďmi, ktorému kladú nejaké otázočky, tam deti sa ho niečo pýtajú, že je to také, také, také ruské špecifikum, alebo, alebo skôr putinovské špecifikum toto? No tak fakt je, že Putin to má rád mm-hmm. <laughs> a, teda, e, a, a vie na to odpovedať. Druhá vec je, že v Rusku sa naozaj pestuje vlastenectvo. To, čo sa u nás nepestuje. Alebo tak, tak že v takej mizivej e, rozsahu, že, že si to vlastne ani nevšímame. Ale v Rusku naozaj, no, no proste z médií každodenne e, človek počuje to, že teda, čo je, to, to Kennedyovské, nepýtaj sa, čo môže krajina urobiť pre teba, ale čo môžeš ty urobiť pre, pre krajinu. Teraz dneska je koľka toho 6. a 4. mali Rusi štáty sviatok e, národného, e, národnej jednoty. No tak po všetkých eh, ruských mestách vlastne spontánne išli zástupy tisíce, tisíce obyvateľov v Moskve, státisíce, ktorí niesli transparenty, skandovali a tak ďalej, sme jediní, sme, sme spolu. No tak toto je proste ruské vlastníctvo. Ale poviem ešte jednu vec, pokiaľ sa tý, týka sa to Putina. Uh-huh. Že na Valdajský klub prichádzajú, všetko čo prichádzajú, tak sú nejakým spôsobom odborníci na Rusko. No tak o mne sa to dá najmenej povedať, ale, ale povedzme, čo tam prichádzajú z, univerz, z univerzit západných, profesori, ktorí sa 10 ročia profesionálne zaoberajú Ruskom, alebo, alebo poradcovia vlád, ktorí taktiež majú na starosti Rusko a 10 ročia sa s ním e, profesionálne zaoberajú. A teraz, keď je tá beseda s, s Putinom na záver, tak každý z nás, a to vrátane mňa, máme snahu, povedal by som, pritlačiť Putina k múru uh-huh. otázkou. Dať mu takú otázku, na ktorú by nevedel odpovedať, alebo no, no. A chodím tam už 11 rokov a môžem povedať, že ešte sa to nikomu nepodarilo. A opakujem, to sú odborníci najvyššieho rangu na západe, na, na Rusko. Hm. Nikomu sa to nepodarilo, pretože Rus, e, teda Putinové presvedčenie o Rusku a, a jeho vedomosti aj o svetovej politike sú také a tak sú ucelené, že, že proste nedá sa ho dostať do nejakého logického rozporu. Nikto není schopný povedať mu, že pán prezident, teraz hovoríte toto, ale pred rokom ste hovorili iné mm-hmm. a, mhm. a teda ako to je a podobne. Mm-hmm. Čiže ostáva toto, názorovo Toto všetko Putinov vláda. A, a s týmto možno <laughs> ste už tak trošku predbehli odpoveď, ale dobre. Ja som e, si povedal, že posledná otázka, ktorú vám dnes dám, nebude súvisieť s Valdajom, ale iste ste zachytili, že Putin sa stal tretí rok po sebe najmocnejším mužom na svete. E, podľa e, tohto prieskumu Merkelová skončila druhá a tromfla Obamu. Alebo teda neviem, či druhá, ale tromfla Obamu. A e, to bol vlastne taký 73 miestný rebríček, ktorý vypracoval americký časopis Forbes. A už tretí rok po sebe je tam Putin ako ten najsilnejší muž planéty. Ešte raz opakujem, robí to americký časopis Forbes. Čiže nejaký ruský, lebo keby to robil ruský, tak jasné, že to by bolo zmanipulované, ale keď to robia Američania, tak by to mohlo byť v poriadku, že, uh, že čím toto je, že, že sa ten Putin už tretí rok uh, drží na takejto významnej priečke. Čím si to podľa vás zaslúžil? Pretože takmer každý Rus vidí, že Putinova vláda mu pomáha. Veď za Jelcina nedostávali penzie, nedostávali platy a podobne. Z tohoto všetkého Putin ich dostal. Rusko je v podstate usporiadaným štátom. Rusko aj medzinárodne pozdvihol na úroveň teda najvyšších veľmocí. No a Rusi toto všetko vidia a preto ho podporujú. Však on má opäť podľa nezávislých agentúr, ktoré nikto na západe nespochybňuje, Levada, tak má stále, e, alebo stále, no teraz má podporu okolo 80%, to žiadny západný štátnik nemá. Mm. Takže, takže to domáci Rusy mu za, akože zapríčinili takéto dobré umiestnenie? Nebude to aj niečím iným? No, no tak aj iným, ale domáci Rusy mu dávajú podporu mm-hmm. a preto on môže jednak v zahraničnej politike e, vystupovať pomerne pevne, pretože si je istý domácou mm podporou. Mm-hmm, jasné. A potom na základe toho, že ako, ako riadi Rusko, nazvime to tak, tak Rusko má peniaze jednak na predsa len sociálne programy a zároveň má aj peniaze na rozvíjanie zbraní. Mhm. Takže, takže si môže dovoliť e, v medzinárodnej politike vystupovať suverene, pretože ani Spojené štáty si na Rusko len tak trúfnúť nemôžu. No, počul som názor, že teda s Ruskom Spojené štáty až taký problém nemajú, že oveľa väčším a vážnejším problémom do budúcna pre Spojené štáty je Čína ako Rusko. A ak dnes Rusko oslabujú e, Spojené štáty, tak hlavne kvôli tomu, že to má byť akoby také predpolie k Číne. E, nebude to takto? Mm, tak to vám poviem. Čína a moja sestra je synologička známa na Slovensku, tak občas mávame debaty o tom. Čína má 5000 ročné dejiny a v tých 5000 ročných dejinách nikdy nebola agresorom. V nejakým väčším, no vo vnútri Číny iste a sem tam možno proti Vietnamu, ale to sú štátiky. No a e, to znamená, že, že Čína, Čína nie je vojenská mocnosť. A Čínu by Amerika Amerika so svojimi zbraniami bola schopná zlikvidovať za týždeň. Ale, e, ale Čína je ekonomicky je na vysokej úrovni a naozaj ekonomicky je schopná e, Spojené štáty takmer, by som povedal, likvidovať. A práve toto spojenectvo Rusko, ktoré je vojenskou mocnosťou, ale ekonomicky až tak veľmi nie, a Čína, ktorá je ekonomickou mocnosťou, ale vojensky až tak veľmi nie, tým, že tieto dve krajiny držia spolu, minimálne teraz, minimálne teraz, tak tým vytvárajú obrovskú silu vo svete, ktorej sa postaviť, povedzme, Spojeným štátom není len tak jednoduché. Hmm. No uvidíme, ktorý z tých scenárov, ktorý načetol aj čínsky redaktor na Valdeji nakoniec bude tým najpravdepodobnejším. E, ja vám v každom prípade, pán Čarnogórsky, ďakujem veľmi pekne, že ste si teda našli čas až do neskorej 23. hodiny na naše rádio, na našich poslucháčov a že ste sa teda podelili e, s nimi o tieto vaše skúsenosti, ktoré ste si teda priniesli priamo z Valdajského klubu. Takže ďakujem vám za túto neoceniteľnú skúsenosť a hlavne teda za to, že ste sa ešte raz opakujem podelili aj s našimi poslucháčmi o ňu. Tak majte sa pekne a ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja vám a odpoviem ako Putin nám na Valdaji. Diskusie s vami sú veľmi zaujímavé a preto sa ich rád zúčastňujem. <laughs> Dobre, ďakujeme pekne. Takže ešte raz dobrú noc. Dobrú noc, všetko dobré. Tak to bol, vážení poslucháči, Jan Čarnogurský, bývalý premiér Slovenskej republiky a hlavne Opakujem to pre dnešnú reláciu, čo je dôležité, je to pravidelný účastník valdajských klubov pretože práve o Valdajskom klube nedávno skončenom sme sa dnes bavili. No a keď už sme e, ruské pesničky dnes e, riešili, aj keď bola tam jedna taká ukrajinsko-polská, tak takou <laughs> chronicky známou ruskou to aj ukončíme a nech všetkých rusofóbov aj rozdrapí. Majte sa pekne, e, pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni.